Hortziok Ertziok Illero lez Ementxe gaitu zue Desa hori Desa ez da arreza hau, eh? Desa se... Gaueko amarretan Bueno, desa se hori Si, ba, ba, desa se de la desaceleración, vale? Zintzilik irratia Jode, txori bat Horeretako irrati librean Tres! Tres! Terrible! Iuhu! sí que no me lo esperaba. Herzog. En favor de Teta. En favor de Teta. Gaueko amarretan. Bastutan Por Gauin <laughs> dios. y irrati librea. Y luego voy eh, un poco cuerda también, en y salto. llegó azken ostegunetan. ¿Quién tiene la razón? ¡Cago en Dios! Zintzilik irratian. Hago unas vueltas de Amonte y cabe Dios! y irrati librea. ¿Quién tenemos la razón? Ertziok! Cabe Dios! Hileko azkeneko ostegunetan, amarretan. y irrati librea. Y a mi puesto municipal es denuncia. Bueno, mirad, esto es la base, ¿eh? La base de el bacalao. Suave, suave, suave, suave. Añadiremos ahí los, tacos de bacalao. Todo conjuntamente el bacalao. El bacalao, mirad. Lo vamos añadiendo así. Esto es música celestial. Y luego el bacalao, que es perfecto. ¿eh? Al bacalao. Ay, qué vida le va a dar esto. Esta es la historia. Mirad. Hacemos tiritas así y se las añadimos. Vamos a poner un, dos, tres. Y la blanca ¿eh? Pochadita, pochadita. Picadita, picadita. Carne, para no perder el tiempo. Que es una buena cantidad. Si partida en dos, suficiente, ¿eh? Entero. Y fijaros qué cosa. Luego lo trituro. Y una vez triturado, una vez triturado, añadiremos ahí los, tacos de bacalao. No mucha, ¿eh? porque luego el bacalao tiene su puntito. Algunos le ponen algo de tomate. Auténtica, yo creo que no lleva tomate. El juguito este que sobra aquí, adentro también, que es el jugo del bacalao. Y ahora un poquito de salsa para que la cosa vaya con fundamento. ¿Cómo no va a estar bueno luego este bacalao? Ah, Esto suaviza mucho el bacalao. Porque es genial. Esto le da un punto especial. me y ahora le añadimos el bacalao. Este bacalao, ¿veis? Limpito. Y el resultado, feliz. ¡Oh, ¡Qué festival! Vamos allá. Qué sencillo, ¿no? Ni un problema. Se hidraten bien. Es impresionante, como la misma palabra lo dice. Fuera el bacalao. Zuen hau bai. tza entzuten dezute? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bueno, berriz ere gara, ez? Erdi burdi, e, e, erdiburdi. Ilabeteko EPEA mantendu dugu, ze gara pixka desastre. Bueno, berez gaur egiten ari gara urtarrileko saioa. Arrazoi. Eta gaude, otxaila. Beti atzeratu, beti da orde gutxi, txatxo falta, beti horrela, osea, da, poco... <laughs> Baina, bueno, hemen gaude, zebolleta keko eta kafra falta zaigu, ez da? Ze, kafra... Eh, ka, jarri dut hemen, eskaretan kafre Bizka kafre dago gaixua, etxean egongo da entzule <laughs> Ez da kagando en dosotro, seguro Dino gaixua, da gure boomer maitea asko asko zaindu Asko zaindu, mantita bajarri, goxo goxo egon Poltsa beroa Hori da Poltsa beroa dena Hori da, erratxa entzun, importante eh? Palomita ekin, hona izuna, Igual too much Palomita, minon, eh, pizkatola, pikoteo, da, eh? Bueno, bueno, zer berri dugu, eh? zer berri dugu. Ja, hain, bueno, gero aurkeztuko ditugu, baina baliteke hemendik norbait egotea. Gure ohitura da orain hitz egitea, ea, zegin dugun azkeneko hilabetean. Azkeneko Edo, hilabetean. Edo, ze pasaren, azkeneko hilabetean. Zagit, a ber, xantzu, zea, Hemen, apuntatu dugu, mm, donosti eguna izan da. Nionosti eguna. Nionosti eguna. hasi da, eta bukatu zen, nahiko, nahiko mardul, ez? Ikusitu argazki batzu, dio, madre mia, que percal. Esan no mendiatenaren arabera, Konstituzio Plaza urte zurte betetzen da fatxez. O sea... Bai, ez la hostia. Nik eh, azkeneko anemo nintzela, dije, pero que es esto, to Cayetanos, neizte da jugun, ba, eh, maquillakin eta beste, bera, es... Guatzu ba, que esaten dute que el bacalao te deja la cabeza mal. Pues eh, yo creo que tamborrada fatal, o sea... <laughs> Como era guztian, entzute en burrumba. No, no sea, tamborrada de la cabeza. Totalmente. Eta jendea, <laughs> garraxika plazan, El que no vote es de Bilbao. O sea, mejas. ¿eh? Bueno, hori zan zan. Que te bote chapotes. Eta gero, ze, bueno, palestinaren gaia ere badugu. Atera zuten, pero donos, donostegunan atera zuten ebai palestinako mezuren bat. Bai, bai, bai, bai, bai. Enekito saiatu zan kentzen edo esateatzea, baina azkenen atera zituzten. Sionista. Total. Sionismo en Azaparrak. Totalmente. Porque no es si veo un cartel, en Equito. Gero ez da eskualdekoa, baina ere, ba, manteoko mobida obra donostien eh, ari direnaik mugitzen, groseko gure bai. lagunek eta ari dira dena... Zubaitz guztiak kendu dituzte? Zubaitz guztiak kendu dituzte, kendu, baina azkeneak kendu dituzte, ba, okizun aferra. Zukaldari egiteko... Ba, seguro, entonez, zukaldari super pro egi, eh? Ez dira, gutatuko Erriko taberna batean, eh? Hora, eh, ez dakate baimenik obra egiteko, ez. baina ja, moztu dituzte zubaitzak. Ojo, ojo, hemen beti zere eh, egiten dutena idutena, eta gero... Justo, eh, aurrekoan lagun bati, esan nion, eh, donosti grey capital. <laughs> Totalmente. Totalmente. Piskat, piskat horrela. Bai, Green Capital zan gazteiz. Horrega, di grey, grey, grey, gris, eh? Grey gris. un festa zakazu, horrega. Gutxi, Te, traduzko, un poco. No, no, aquí, ateratzen ditu trapuzikinak, ze junginan klasera, tu ingleseko klasera cabrón. Lisa falta dute donostian, ez? Eh, totalmente. Lisa? Lisa zoitzean eh, enkadenatzeko. Hori da. Hostia! Claro. Ah, Zakate ido donostian, grosen. No, ahora va estar, donosti va estar Lisa, porque no va a tener árboles. <laughs> Totalmente, totalmente. Eta gero, eh, nahiko gai gaurko, gombidatu ekin, nahiko lotura daukana da, espazio kulturalen eskasia ez, gipuzkoan, ez? Oain, eh, berriki enteratu gara, eh, doka, itxi egin dutela, Eta zapaia hori dela delako bai. Hori da eta esaten zuten. Zapaiada, eh? Dago Zipaiada. Zipaiada bali mazegoen zenea, jose, la, la hostia, mi honetan dugu izan, zori txarrez. Baina, ba, pena, ez? Esaten dute, ba, espazio asko falta direla. Eta honekin batera, igual, egia gaiari heltzeko, ba, gombiatuak, eh, ez? Gombiatuak ditugu, pixka bat, ez da? Bueno, eh, iru ditugu, naiz eta bi egon gure izlari, Bai. Kaixo, arra, e, eh, gabon. Gabon, gabon. Gabon. gabon. Oso, ondo, ondo. Bai. Bueno. berri, baina ondo, ondo. Bale, eta e, eh, non zatozte? Oartso aldeatik badakigu, bai. baina zehazki. E, gu justo pasaiti egatoz. Ni San Juan dik eta... Ni pasai antxotik. Pasai antxotik, ados. Eta, bueno, e, torrezarete pixka bat, zuen taldearen aurkezpena eta beste egitera, ez da? Bai, bai, bueno, gu gombidatuak izan geha, baina, baina, bueno, Oso, okonten hemen eutagatik, eta... Bale, bale, bale. Oarzo gruf, da, zuen taldia, bai, ez? Bai, bai, Gero, hitz egingo dugula saia go, urrengo zatian sekzioan izan. Baina goiago kolektiboa, ez? Kolektibo izahera hartu duzute, bai, oh, bai... Horri bai, bai, Hori zer da, txil mafiak ereki duen bide bat oain zuek ere hartu ah, duzute. Txil mafiak ah, eta taldea da kolektiboa. Eh, bale, bale, no, ongi, eh? Ez dugu jarraitu bide hori egia esan, baina... Oso guapo dagoa, ez azkenean da erekia, ez duzute izten, ez? Hori da, ez? Eh, bagau de dj produktoreak, eh, laguntzen du jendea, da eh, ah, horrela, ba, teknikari bezala. Pintxatzen ez duena, baina, bueno, laguntza ematen diguna beste lanetan, ez? Vale, hoi, ah, hoi, hoi, hoi, hoi, eh, Ez duzula zertan, eh, dependitu dehar, pertsona bat kontratatzeaz, edo profesional batetaz, edo... Oh, denon, artean egiten dugun nah, lan bat da, ez? Batzuk pintsatzen dute, beste batzu, pues kamisetak, eh, egin barri loturak, e, ba, gaur adibidez deitu, deitu digunak edo bitarteko izan dena, ez da bil pintsatzen ez dara. Uh -huh. Bera da bezala etortzen da, baina Alduenean ere baiz, agenda ah, bete zaten du. Agurten dugu, Jari. Hori da. Bai, opa, Jari. Jari. Jari. Bueno, ez dakit, bai. zintzan bere barkatu egia da, bai, gula mote politika bat. Bai, barkatu. Amar, amar, amar, amar, amar, amar, amar, amar, amar, amar, amar, amar, amar, amar, amar, amar, amar, Ez dut hori itzen, ah, ez dut hori itzen, bueno, ala ere, zuena, ez hori izan beste bat, ez duguna izango izan, izan, izan, beste <laughs> izan, beste izan, Alare, bueno, zuei bat nik ezagutzen nuen biztaz, e, doni banekoa nik nere dituko zintu da, baina nahi zuen bezala, eh? Ez zondo, bai. zondo, jarri nahi. Ez, ez, ez, nere. oso, oso aproposa da, bai, Juan. Vale, pa, pari berriko nere. pari berriko nere. Broma Eta? Eta ez du. Ez du. Ez du, alusiones. Ah, antxo izan, ez? Oida. Ah, bale, bale, bale. Azaldu bar diran moten... aurrekoan irakurri nun horrela polita bezala eh, jarrita, falta direla escenarios medios gipuzkoan. Hau da, bai ditugula sala txikiak, ditugu sala handiak, pero falta zirela escenarios de medio tamaño. Bai, las pymes, ez? Hori, las pibes de los escenarios. Faltaría medios, pequeños y undergrounds. Medios también. Undergrounds, en el sector cultural a veces faltan medios también. Bai, ze nik ere irekurri ditut eta Twitter munduan guna bako den, eta esaten zuten, bai, osongi, baino galdu dena da, ba, negozio bat o sea, sin más, o doka osongi dago, bere bere plaza ematen zuen hainbat bai, musika ba, bai, eta. Ba, Ikusita jakinda zer dan hori da. Zer den, o igual ari garen arabiliatzen ere espazio autogestionatuak ere bere horretan, ezta? O sea, bere garaian zuen gaztetxe eta horrelako tokiak edo taberna batetik deitzea bertan, edo zein tabernatik deitzea Simple kultura hori plaza emateko, hori gutxitan gertatzen da, mhm. Eta zaila da tokia bilatzea ere bai, askotan gu, gure adibez gure tokia bilatu izan dugu. Bai. Guk eh, montatuta gure bai, bai, eh, Gure ba, antolakuta Horrela Guk mhm. Horrela de handi andi moduan Gipuzko maian Oia lume Eta eta goen kasiatu da gainera musika mota bateria Pero, eta, eta, eta publiko bateria Zetak eke mango du kontzertua oia lumen gipuzkoan Eta ze publiko oian godeno <laughs> Ez dakik Eta kontzertu hau maian adibidez igual mm. salak egiago badaudela Leno bat zeuden e, eh, laro gaitan bar eta garren urtearen inguruan bat zauden sala eta diskoteka asko pagoa hori da, eta, ez bada pagoa ere, itzela, itzela eh, zegoen baita ere inguruan konplot eta horreleko egon dia ere bai horreleko iru izan ditugu, baina egon dia mila claro. mila, eta gaur egun ez daude eta orduan falta datokia. tokia hmm. Justo, ari gara egiten teknopanoramari buruz hori dela gaia, jarriko dugu elkarrizketaren kuña eta sartuko gara ja de lleno elkarrizketan. Vale. Ba, esaten den moduan. Aurrera. Vamos a ir al bacalao. Al Ay, ay, ay, ay. Carrisqueta. Isqueta, el carrisqueta. Bla, bla, bla, bla, el carrisqueta. bueno, pena, kafra ez dago Kafra lehenengo aldiz Hemen jarriko dugu teknoa Ostia, falta da hemen <laughs> Txumpa, txumpa Ez que kafra da super metalero Super bai, da, bai, da boomer bat ordunditu ditu bere oitu, bere ez ditura Bueno, baina undergrounden artean nire eh, ulertzen geha, eh? Bai, zurea? Ba, a a bai, bai, bai. bai, bai. bai. Igual da zure bai, kaskoa, bai, eh? Bai, ia kaskoa, ia kaskoa. Claro, eh, a ver, a ver, a ver. Kekok, kaskoen, <laughs> kaskoen. Ez zuen bere burua entzuten, baina ez mikrofona zegoelako itzalita baizik eta bere kaskoak zuelako itzegi, osea, itzaleak. Ari ja esate, ba bizkaitik ere entzuten da direla. Orduan ari da, eske no se Azkenan entzuten da, es, eske justo gaur, osea, manda huevos, el hori da webgunea. Bai. Joder, si da Ez da eh? eh? irratiko, <laughs> batek esan du enteratu da gaur zuek etoriko zinatela, bai, Instagramen tabar ikusi dolako, eta esan du, un día que poneis tecno, y los boomers punkarras han tirado la web. Ah, los hackers, los, hackers punkarras. Sí, eh. Qué cochinos, qué cochinos. Totalmente. Bueno, eta pixkatariari tiraka, bueno, men de record aginen ez, bizka bat esaten zen dutela, badu dela, eh, espazio gabezi horiek ez, kulturarentzako zako, baina bereziki, haundia haundirentzako eta txiki txikientzako etzegoela, ez? Zara pixkat, e, eh, nire, zuari zina pixkat hortaz zitzen Bai, ez dagoela txikiak direnentzako azteko salarik, edo zanet musika mundu mailan zanet eh? mm, banda batentzako ere bai, gaztetxeak falta dira, eh, lokalak falta dira, eta pues, underground kultura horretan falta da dena. Hortan, kulturarien baten zailon aukera da, pues, negozioa ematen duna, eta Moria. El que llena una sala, pues bai, bai, pues tendrá su espacio, baina beste guztiei pues a comer los mocos, que tas va eso zure gausa egiten, ez baduzu aldetik eh, si no te estás no te saca las castañas del fuego, saia da mm, ba, urtean zehar gauzak egitea edo ukitzea tokiak, ez? Eh, estena tokiak eh gausak egin ari izateko. Incluso eh, espazio publikoak bere horretan herriarenak beharko lukeenak izan, bai. horiek ere erabiltzeko kristun gabe, osea, pegak eta burokrazia zaitasuna bai. Eta incluso herriko jai askotan ere bai daitzen zaie e, eh, negozio ematen duten taldei, ez? E, txiki asko astuta. Claro. Cuando, puedes tener todos los putos días peña tocando. Claro. Ta eskualdekoa gaina guk, adibidez, gure programa dela pixkat eskualde mailako berriei eta plaza emateko espazioa da, Mm -hmm. izan ditugu eskualde mailako taldeak eta beste, beste beste zuek, baino baita ere Trilita, buena, trilita Eta guk beti asko esaten dugu, ba, e, ja ez hori eta maila, baiz, eskualde maian, ba, nik uste egin bertzela aitortza bat, bertako musikari, asibirrei, ez haundiei, ez... ez beti etortzea onera nola da e, ga, Euskadi e, duena bai. e, duen ez? Bai. Gubertuko adugulako. Bai. El, eh, Bai. Oian bai. Oian bai. Joder, jarra tipo hau, beti ikartzen dute maganetan, urtero, urtero, Euskal kultura badago, baina dena da komertziala. Bai, dago underground zatiari, eta dagona undergrounda ere bai da, komertziala. Edo botatzen dute. Lo que eran la polla italikoa, edo que van de underground, son totalmente komertziales. Gertu bai, bai, bai. dira. Bueno, eta ja hasiko gara pixka bat, e, nola sartu, sortu zinezen eta nola sartu zinetzen zuek e, musika panoraman, ez da? Pixka kontatu... Bu individualki o... Osa, kolektibo, kolektibo moduan. Bueno, azkenean, osa, bu esatze du Arso Groove, e, bueno, DJ Benzela... Jundan urtean, ez? Eh? Sei pertsona, zazpi pertsona, oh, yeah. eta beti genek egin ditu pues, emanaldiak, ekitaldiak, hemenan, azkenean denak ezautzen ginen bai, aurretikan, orduan jungea deitzen, ba, zuzatoz, e, eh, antxoko dara, o nisan joan gotara. Osa, hori DJ individual bezala. Hoi da. Vale, vale, vale. Edo antolatzaile bezala. DJ bezala juntan urtean hasi nintzen, eta orain arte antolatzaile bezala hitu Si, pero me refiro, hau dena, oa, ba, sogrup sortu aurretik. Aurretik, bai, bai. Eta jundan urtean izan zan txerri muñon, eh, elkartu guinela pues, beti deitzen ginean oiek, elkaren artean deitzen elkar, ebiltzen ginean oiek elkartu guinean, desan gano, zeo, hostia, tio Zatik ez dugu rege munduan eta badaude... Amazot da, gure da super... Kolektibo bai. asko, ez? Ba, mm -hmm. Basi erregi Son sistenak, bai, erabiltzen bai, dituztenak... Eh, eta zabaldu da, eta badago... Ez da guai ese rollo underground, baina rege munduan erabiltzen da, badago, hor badago mugimendua. Baina izaten da hori batez ere beraiek eginda, ere bai, beraiek mugituta. Claro, bai, bai, totalmente. Ai, es que bueno, bai. nahi nun apuntatu galdera bat iteko, pero bueno, ingo jatorain ez azteko. Es que, esto es mi puta flipada... A ver, galdera bat. Indaiteke pinchada tekno bat en un puto sound system. Mm, claro. Es que eso tiene que ser la hostia. Zergatik ez? Claro. Es un altavoz que reproduce. Cacharro hauetan jartzea, buah. Bai, egia da, zebolleta eta bio garela nahiko zalea regarena, eta, eta bai. iker, da, ez da, ez dagutu bueno, bueno, Zugra eh, eh, eh, daude. Bueno, bere, bere, bere, bere, bere, Ba, baina baina ranks baina bai, ranks bai baina eh, ezagutu genuen amara eta tipo eh, San Juan bai ditu izan dugu ni antolatzaile bezala ibitzen naizen historietan eta eh, ditu izan dut jundan urtean hartu ditu genula dura bi urte oso oso fina tipoa eta chatzea katxarro bat ere ezagutzen du Donostitik bai Oso oso fina. Ejo, eta gila montatzen dituzela kriston jaranak, eta bai, espazio ba, desberdinetan. Eta hori ditzen dira, son system, bai amaran egiten dute hor justo oh, bai, bai, eh, bai, bai, atzia, gero ere tokia lai. Agur bero bat emendik, eh? Bai, bai, agur bero bat emendik. Da euskal bai, estena. Bai, bai, bai, bai, bai, estena horretan, underground estena horretan mugitzen da jende asko, eta badago, baina dueti da e, mugimendu propioa. Osa, antolatzaile bai. propioak egiten dutenak, eta bere indarrak batu, eta aurrera egiteko, eta guk hortik eukusi genuen aukera ere bai. eredu moduan. Bai, bai, izan daiteke eredu bere izan zirela rege kolektiboi. Badago Badagolako eta... Eta egiten dutelako, eh? Uh mhm. -huh. Jo, badute vinilo bat atra dutela Bai, sí Bai, bai, bai Daukagu, daukagu Es un vinilazo O sea, bai, bai, es, bai, es algo terrible Bai, rollo auto gestionado Eta gainera… Hori da, colectivo asko en artean jarretako dirua Eta que se, o sea, esto es, esto es como eh, Alde hortatik Un florecimiento, eh? En plan, es que loratu du Loratu da lorea ere, bai, lanatu zuten hazi bat bakoitzak bere aldetik, elkartu dira, sustraiak egindute baso bat, eta basotik eginda lorea hondi bat, Bizna horia da vinil hori, adibidez. Claro, claro, Lain hartan jarritako indarra eta dirua atera dela aurrera. Eta ku, tecno kulturan, pues, saietu nahi dugu hori ere, bai ez? Habito. Ah, edo tekno, edo house, edo elektronika. EDM esaten dana, adibidez. Electro dance music, ez? Eh? EDM. Ay. Bai. Bueno, adibidez este genero Bueno, man, generaliza todo, ¿no? Como todo, el, la música club, pero es... Va, música club, pero bai. Vale, vale. Dance va, va, va, va, va, va, va, va, va, Eta, loturari, eta... E, barkatu, kalderatxo bat. Zebolleta ah. hasiko ah. gara hemen... <laughs> Borrokatzen. Borrokatzen, ostiaka, baina eh. kristal badago, eh? Bizabiz ari gaita. Ematen du, zipaio. Bizabiz, bisa hori da. <laughs> No, la bisa luego. Totalmente. Ah. <laughs> Al bacalao. De serie, vale, papiñeko gazteria egin eta lotura baduzu ezuek? Bueno, ni, o sea, papiñeko gazteria da beste kolektibo bat, bueno, gazten, pasean txoko gazten kolektiboa, ni barrenago, baina, bueno, hoi usatzeu, pues, egun pertsona baino gehiago, eta bere zuen sortu zen, pues, pixkat, gure antxoko herrian eh, jaietan, azkenean, e, pues, espazio bat alternatiboa izate, izateko, eta, bueno, lotura ez dakagu, baina, bueno, azkenean danak ezagutzen, ni bietan nago sartua, mhm. eta... Uh -huh. Vale, vale. Así era batean pentsatzen. Ba, así era <laughs> Dago, dago emendik. Bai. Eh, ah, Principios, pentsatzen nuelako, eh, orso grupo atera zela eh, papineko gazeri... Eh. Ah, hori, eh, bai, ah, tu baja mental. baja mental, así era batean, bai. bueno, antxoko eta, bueno, pentsatzen bai. tura papineko gazteria da, o sea, ez daka generorik musikaldetik anezan, eh, eh, eh, eh, eh, eh, berez festa kantoatzeko eta espazio alternatibo bat eko Vale, vale, vale. Pasean txoko bazte entzat, eta gombidatuak dana zaudete etortzea. Egon gara, noiz bat, egon gara. Eta, eh, justo, eh, aiz inaten esaten, hau, eh, txerri muño negin zen dutela lehenengoa. A ver, Jerry Muñoz con horretan, bueno, justo pues el canto guiñam más o menos o hay de cual le mate ditu zigun, eh, beti bezela eta ditu ba, gure kolektiboka den beste bat, hor egin izan ditu festak, eta bueno, aurreko hortan bildu ginean, hasi ginean, pues, la típica conversación de farra, ez? ¿eh? Egin behar dugu dugu zeo ze... Beti gabiltza denak ez dakiz, no eta bueno... ez gaude dieia, badao jende gehiago... Horri eh, bueltak ematen, eta... Eta, bueno, zatea genuen kolektibo hau, presentatu bai. genuen, eta... Itzein genuen momentuan, itzen genien ere bai, en... bertara etorri, baina beste diei batzui beti deitzen genienak, ere bai eta denen artean bai ezkoa eman zuten, eta Eh, ni hori nintzen muñoko movida, ni muy guapo. Txerrimuño, baina yeah. bente kostatako bai. lemizikoa, ah, eh, baina bai, txekoa. Hori da. Hori da. Bai, gero, gero ingen un, gero ingen un elkarri genere, bai. Ez. Iraian beste bat ingen un. Hori da, baina izan zan lemizikoa, hori da. Baina lemiziko izan zan, bente kostatako ez ginen lagar gruf, Gero elkartu ginen berri San Pedroko jaitan. ni hori nintzen irailekoan. Irailekoan. San Pedroko jaitan gejarreo, la de Dios. Bai, jode. Llovio a Maris. Bai. Horrezian no grup, bai. eta gero izan zan, San bai. jaitan... Eta eh, San Pedro nun, frontoian? Ez, eh, txos nabitan dute eh, portuan. Mm. Agia karpa batzukin eta bai. Eta dituz iguten San Pedroko lagunek, eta jaba genekan el rollo de oaltzo grup, baina lehondikan ez genekan logo aginda ez genekan Instagram, ez egizte, eta orduan, bueno, egin un evento hori, baina ez, ez zan izan gaur grupen izenan bezala. Baina ondoren urrengo ia izen zan zabango jaitan, zabango jaitan, eh, eh gazte dutxoz nahi, zantixaren bitartez. Gero gure lehenengo festa. Hori da, hori da, izan zan gaur grup ofizialki bezala, kolektibo bezala, saltzen ginala, DJ, oza, horretik ere, bai, DJ berdina ginen, baina hori da, bagenek kamiseta, logo bat, eh, izan zan ofizializatua, ez? Gero, jaia, gaur grup bezala, kolektiboarena. Egon zeate bai, eh, Juan Mabel Azategi, mm, bai, Limeriken... Bai, bai, bai, pixkat, Hemen inguruan eba eba egon ginean. Irune, ah, irune, irune, bai, bai, bai. baina... Bai. Itxe dutela Bai, bai, bai. Beste bine, itxe egin El artículo decía, pero, chapau, chapau. Se, sí, bai... Hostia, pues, ore bailos de basquerri y culturi bombadile dituzte en la tunk. Buah, que fuerte. En bai, bai, bai, bai, bai, <laughs> asko. Mm, bai, bai, Osa, en izan da gehiago elektronika musikare gulua, baina en bai, ezken, bai, bai. osa, lehen nagusi egiten zuten asko de todo, osa... Punk, rock, rock eh, reggae... Tunk, tunk, tunk, tunk... Elektronika tamen bai, bai, bai, osa, denetari. Ua, vale, vale. lo del atún, qué fuerte. Hostia. Joder, es ondare bien truc, con le bai. Eh... Bueno, ku da, bai. Oain da cu, Ah, vale. por portu anda buena. Gutako bat adibidez, zarrena dena, eh, nagusiena, zango dugu. Gure nagusia. Hori da, izan boomer bat ere baduzu ez, zuen taldean. Edo, boomer ez zinako zidera, gu boomerra bat. Elkarte guztitan ditugu boomerren bat. Bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, <coughs> Eskapau, hori da, eskapau. <laughs> ba, izan zan, hogei urte eh, Residente. Eh, hori residente truken, truk bezala. Eta hori da, jo, gure ekin e, eh, estrenatokian eukitzea holako persona bat ere bai, zan muy guai. Ba, bai, lago de la experiencia. Totalmente. Sí, al final, <laughs> muchos años. Bai, bai. Muchos años, muchos DJs, bere inguruan egon direnak, esperientzia asko, orduan asko ikasteko. Claro, eta esaten ez dute adin ezberdinako ez jendea dagoela, eta justo lehen egin dugu pintsatzea vinilotan, pintsatzea digitalean, nabaritzen da adin kontua eta pintsatzaren kontua, hau da, gazteagoak pintsatzen dugu digitala eta helduagoek viniloan, edo arrakal, adin arrakala hori nabaritzen da? Dale, dale. <laughs> bai, bai, pues, bai, eh, da, eh, eh, zaharrena izan denak, eh, berak ikasi du pintsatzen vinilokin ez zegoelako beste zer. Oso digitalizatu da eta beste guztiak hasi direnean pintsatzen ja eh, Ander Garaia adibidez izan dela izan zela lehen biziko tarikoa guztien artean adibidez eh, Marco Marko da gero e, ba Anderrek ere bai ikasi zuen biniloekin baina jabazitun CDJ ke pintsatzeko bazekin E, bueno, zuen katxarroak emeka eta belako katxarroak bai, emeka bai, bai, eta belako eta belako katxarroak emeka eta belako katxarroak eta belako da gazteagoek eta Patxor eta Lasa eta Ibezgazteago direla, sari naiz 94 eh, eta Ander da laro gaita magostekoa. Laro gaita bai, Ander gara jar, ah, eta zu bai, laro gaita bai, ja gazteagoa ja. Eta Patxorre bai eh, da, da meretzikoa. Meretzi uste, ez da. Del 2000? Bai, bai. Osa, baduzu jendea kolektiboan, gaur egun profesionala dena edo izan dena. gaur egun... Izan dena, hori da, Ander eta Marko biak eh, ditugula pixka bankilloan, Mm eh, -hmm. Azken batean bakoitzak bere palanagatik edo loke sea... Bakoitzak o sea, bere mobila ditu. Oia, claro, bere claro. guraso da, orduan... Bakoitzak bere gauza ditu, orduan... Ez da, bil, eh, no está en el frente, vamos a decir, está en el banquillo, mm -hmm. pues, pero este momento tan, hostia, pues mira, que este tengo libre y puedo ir. Baina, bestela, ba, guztien ditu, ba, ba, gaude bestatzuk, ba, gaudenak, eh, diei bezala, ditzen digutenean mhm. aktiboago, ez? Gargo arkoz, eh, aktiboago. Aficionatu hau, bat eur, baina bai... Hori da, bi horiek izan dira, profesional. Bizia ez dute ere bazten... Ez, ez, eta beste ez da ez dute hortaz dira bazin ikuste, eh? egin zuten zuten bere lan, bere garaian. Osa, aunque fueran eh, residentes, edo, ahi bezan dira izan da pagoan residente urte askotan. Pagoa, mira, beste bai. sala bat horrela... Bai, meni gurban urte asko... Bueno, irekia dago, pagoa, eh? Vale, este perfil batean dago. Osa, taberna bezala dago irekin? Taberna bezala ustez ez, ez, baina, bueno, zualkilatu dezakezu da. Ah, bai. Arturo bai, hartu que la bai, pare bai, bat birra, baina, gara, zuaz, baina erostera, ez? Xarrera, no, justo... Enago ziur, enago ziur. Baina, gara, jen jo gineak gu, gu, bio... ikusi dugu kontzertu batan. Bai, bai, bai. Osa, eta eventotako taula, zu alokatu dezakezu, sala. Pagoa eta eh, ondoren, osa, pagoa, pagoa bezala, diskoteka bezala, ondoren hartu zuten frantxe batzuta, izan zen lignum. Eta gero uste torren ondoren jaitxe zutela, ezakit, hmm. jarein unea espaldin nintzela juten, i, ja perdi la pista del pagoa. Nik uste hor jaitxe zutela, como diskoteka. Ja, eske, hori da... Iriketa daukate, bos, bodak egiteko, jantzik, ja, egiten bolgaiten ez flipas. Bai, bai, bai. Osa, bai, bai. egitzeko, espazio oso txukuna da, eh? Bai, Guapoa, bai, bai, bai, Baina, eske, dira, tokiak daudenak apartatuak. Orduan, eh, alkoholemiaren mobidadekin eta puntuen yeah. historiekin eta... Garraioa ez dago arean, ez dago bus bat dago zero goien aina. Tasia pagatu barrezu deida, ida de vuelta, que si te apetece te vuelves porque estás solo y... Bai, se te va. Hartu barezu taxi batzu bakarrik handik ez dakien año. Bai, se te va de madre. Entra a tu alcoholan, gaina oso garesti dago kubate bat dozein tokitan. Bai, bai. Barna da oso garesti da. Bai. Justo hori, ahi gaitz egiten sala itxi eta bar, eta zuen gandain nola ikusten dezute horrela teknopanorama Euskal Herrian. Adibidez, karo, ni naizela pixka teknozalea bai, ni juten naiz, abentos, eh, no la dicen darlo. Lo contrario de underground no me sale ahora. <laughs> Eh, eh, como eh, el Vaya, un día diré nada. Realmente ya diru bat dago nao sartuta.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 Esan da, mhm. gaztetxe guztiak ez daude itxita. Eibarren dituzte festa hona, baita. Eibarren. Elgoi barren. Badare tokia gainea, kultura, kultura handia eh, mantendu duala, eh? Hemen galdu da gehiago, baina elgoi barren horretan teknoa eta horrela, hostia. Mhm eta zumaia inguruan eta horrela ez jaitan karpa hundian, ahi, depende zapatilla, ahi, Orain, o... inauteritan, eh, justo, bai. irakurri dugun lehen, egongo dela alamedan, karpa con jaus... Sí, jaus tekno, egongo. Jaus tekno, bai, bai gau ean. Gaztetxekoek... Eh, Ikusten da, bizko bat igual bai. hasi dela, ez, mugitzen gehiago, ez. Ni nago konbentzitua, y siempre lo digo, que el bacalao ha vuelto pa quedarse, o sea, benetan. Al pil pil. Ha vuelto, al pil pil. Ez tal bil bil. Bai, nik uste jendea hasi dela pixka burua ere irekitzen del, del reggaeton klasiko parranda bai. ateratzeko, nez eta ez asko gustatu, pues la beña pues tiene como mentalidad de hoy de reketon, reketon, reketon, en tu modo reketon, eski Ya, Eta ya, eta nik uste jendea... Hoy da dagoen oferta guztia. Bai, bai, totalmente, totalmente. Eta incluso zue pitxatu duzuten espazio limitik bera, el eh, bai, bai da el prototipo de reketon, bai. puro y duro, ez? Eh. De antro de bai, bai, Bate zaigu aukera tecno aldetik. Baina bestela, lo básico es poner bai, lo de oficio, o sea, lo aukera matea. y el que esté ahí dirá, "Joder, va, ba, bito de gaste hauek berko ditugula, que me mola a mí también." Hor egongo dana sartuta norbeto egongo sartuta, mugitu, mugituko duna bestela por pasta lo que se lleva, o sea, el que va a mirar el jefe de, turno va a decir sí, eso. es lo que se da. Pum, eh, los 40 o lo que sea, hori jarriko de gut. Me da ese reggaeton. Lo que vende azkenean noain pixka teknoa ja, igo da, azkeneko bai, la urteetan hola... Horren adibidez, el hard tekno... Pandemia ostean. En el, en el pandemia ostean. Pandemia bai. ostean, bai, teknoa bueltatu da. Baina, teknoa eta horrelako musika izan da pixka komertzializatua, eta orduan irikida hortik... Este eh, generotara. Irikida gutxinez, como... Bai, que en, el, en, en, el, en lo comercial se pueda oír algo de electrónica Te haces la hat no, bueno, pues igual escuchas un par de temas y boom, boom, boom, boom Vale, pero hostia, pues igual es esto relajado, me mola, pero no me mola tanto tan acelerado Igual hago que este, o sea, estén sabillatzen uh -huh. Estilo, Curioso, vale, más allá, la es, la retoma de la radio le sigue el tema Claro, y que es a tener un, eh, esto que es anduzuna Ni que usted pandemia está en punto de inflexión jende lantzeko edo reketoia edo euskal musika bakarrik entzuten zutenak, ere egitzeko, ba hori, e, eh, regia, bezalako, estilo musika, e, jauseto, tekno, eta beste hainbat musika entzuteko, eta los que eskutxan indi, que les baina mugi, pero que ere badago jendea entzuten duena <laughs> indi, eta nik uste, ere ikidela, abaniko gehiago, de peña, no enkasi de uno u otro, da, baizik eta Joder, es que a mí no solo me gusta el reggaetón, eh, a mí solo no me gusta Euskal Música 100%, Mira. escuchar a, a Carajamón todo el día. O sea, me dices igual eso. Sí, sí, sí. <laughs> Por cierto, Carajamón, izan dela, emengo el carrizkatazu de nuen, por cierto, eh? eh. Hostia, traído eh, Carajamón. Eh, eh. Carajamón, oh, Fermín, te queremos mucho desde aquí, eh. Opa, Irún. Ez, baina nahi da, e, jende asko nik uste dut ereki dela, ereki dela bizka burua, eta de los prototipos de solo uno u otro, ¿Es? Bastante hortatik, joder, ba, pa, da, porque zetezu, algo de la pandemia, bueno, pues esto, ¿no? Joder. Pero igual gente aspertu da eta sidia bilatzen a ver ser dagones. Puede ser, puede ser. Que había, o escuchaba antes. Fenómeno sociológico fue pero es interesante, ¿eh? Tantas horas aburrido en casa, de bilatzen parte a ver saukera oden, ¿eh? La mundua, mundual, descubierto un montón de artistas, o tal. <laughs> Edo, vuelta dira, yo sé, edo DJ Zarra, edo Festival Zarra, que hay vez, Pandemia, ostean, vueltatu zan. Bai, bai, bai, bai, tokiak... Egon eh, da, zazpi urte egon egros gabe, eta... Nik uste dute hor negozioa azken porque, bueno, egon da festival bai. handia... bai... Eske ni egon naiz, iba, eske lo, lo, flipe... esan de una o sea, juten zinean, claro, esto ya es lo contrario a lo que hablamos, dia justo eh, masiboak. Ahor izan, hitzan, hain una lehen. Masibo. Masibo. O sea, ni, masibo. pero saian donde iba, Eta hor zenekan, osea, denetarik, del jar, bai, bai, bai, del suave, del... <laughs> De, del rápido, del lento Pero ya O sea, eh, Monegros es otra puta movida Beatzi escenario, amar escenario Era movida, sí Gaina está guay porque gaña Eta estena toki berdiña, ni cosi con tuzu gaña Gente desberdiña Tuzu gendia rapa o hip hop aquí Escenario baten o... Eta zen edo berdina, esan, eta zen edo berdina, ez ez ikusik gugu genero berdina denbora guztia, no? Ongo da aldatzen, eh, el rollo... Bueno, Etor izen... Ba, pixka tener el rollo... Baino, bueno, jendea azkenean, oza, bere DJ, oza, DJ bakoitzak, bakoitza bere estiloa daka, orduan. Noski, noski. Bai. Hori gertatzen da ere bai, horrela dibez, deitzen zaio eh, edo elektronika musika guztiari edo teknoari, dena, dena, dena tekno. Duela urte batzuk zen haus, dena, Hoy he dicho nada, hoy he dicho nada, tecno Eso es la... Hoy he dicho nada, tecno Ah, es que esos ¿eh? ruidos ruidoso, es tecno Es que vosotros pincháis tecno y digo, va, pues yo tecno puedo pinchar, me gusta también Pero ni que se pinchando en tecno Es <laughs> deep, el dark, el... o sea... Ahora, ¿qué es lo que pasa? Va, va, va, va, va, da ere bai, eh va, va, va, O sea, zetiketa jartzea bueno, bakoitzak ere bakarra da, eh, obviamente. Eta bakoitzak izango du bere, azkenean musika da arte e, subjetibo bat. Bakoitzak bere iritze izango du eta bere interpretatzeko modua. Hora nahi bai zuzaia da hori. Eh, Etiqueta sea, zehatza bat Ahora da Ya, Pero claro, se generaliza tanto. Ya, claro. Todo es techno. No, no, perdón. Ni más deep, dark, de ese rollo. Ahí ves el Bumping Jam. Bumping, hostia. <laughs> El extremo Bumping No soy muy vampinero. En el animal hard, Hard, no, hay una base gorda ahí y, y venga, zapatilla. luces a machete y... Francesa, cuando estuve en el burua, cinta, irista de mogona grosea, el maya... <laughs> No, ya, porque ya te era de horrelako espacio de la Amisten de zuten, edo es de enamex bat, edo es de el burua, izango Mucha eh, hori uki behar, ez du. Horla, hori zango izake, el buru... Bakoitzan... Ya, como DJ eh, isa. Hori da, kolektibo bezala ez da hori gure el burua. Azkenean, musika gure gustarte baldi bazaizu, azkenean zu... Amestu ezakezu, eh? Baina, bueno azkenean gu behit dugu hobi bezala, eta ba, ojala, Modelo zen, o Aqua <laughs> Seian, bai, o... Bai, bai, edo zen ez Aqua Seia, ez eh, eh, lo tenemos <laughs> pendiente. Ez que aurten dijo a berriro <laughs> Monegro sentara, hartu de ya sarrera. Eta zan dira, daik ira la Aqua Seia. Ematen du azira egon gala, ondi en contra. Baya, y seguida. Como que no, no, ya nos gustan, no, egia da, un día que egon bardilera. Ez dala, egon barden gauza bakarra. Claro, claro, claro. Hori da, hori dijo a gauza. O sea, onditara egotea, eta hori da norberaren elburu máximoa, ez? ¿eh? sea, beti dakatzu, eta, no, no, un medio creai, ¿eh? no, yo, eh, aquí, ya está. vale. <laughs> Oida, ez du tokia hondi baten, ostia, luzeiten dizu jendearen claro. artean, zure artea erakustea, ez? Baina, baina ez badago txikirik ere, claro. ez dago horretara iristeko aukerarik. Claro. Claro, hor bidea hor inbar da. Claro. eta nik uste, ba, kolektibo bezala ez da hori gure helburua. Gure helburua da, hemen inguruan elektronikari ematea bere tokia, eta eta artistei aukera ematea ere, bai ez gure kolektiboko artistei bakarrik, eh? inguruko artistei ere gonbidatzen ditugu normalean, saiatzen gera gonbidatzen. Eh, pues beraien artea ere erakusteko eta gurekin azken baten e, urte askotan eman da igual rivalidade asko, ez? Eta hori alde batera bar da, zeretenak ea DJak eta <laughs> denei iten zaitzegu egotea plaza edo edo nostra tokia, ez? E, mhm. eta guk antolatzen badugu ez edo ditzen badugu tenon jotzea, pues, ostia, zehatzen gabe beti norbait ekartzen laguna dena, inguruka dena, ez ba ezagutzen, ostia, mira, interesaria, tal. Ka, hori justo da, mira, hori, hori justo ipine dugu lehen rivalidade hitza. Ea nola bai, justo... Bai, igual... entre los punkarras eta los rockabilis. Ah, bueno, garaian, ez, eh? nik zaten nuke jago dien eh? artean, eh? Ah, bueno, igual justo tal leonek suertatu dezake justiz kontrakoa. En vez de, ai, yo pinchome del otro, justo kontrakoa. Zuki esaten no, zora, pique, sarea. Pique sanoa balima dago de puta madre. Hombre, yo, me, yo me río de este porque pincha no sé qué y otro se reirá de mí de pincha no sé cuántos. Ja, de puta madre, mañana da pike bat. Noski bakoitzak mantendu badula bere bidea eta bere gustoak eta y el que te diga algo plin, o sea, palante. Mira, digo que ya da pues pique sano retan igual askotan entzun bar da jendeari ere bai, ez? Eh, claro. Hostia, igual hemen parte de Mañana eh. bakoitzak bere bidea jarraituta, eh? Zu betzeko baita ere pique ondo ondo datorkigu, o Noski bai, ez. Ni pintzatzen dut egun bat, ai, adibidez pentsatzen dut gaur gaizkin detela, norbaitek pues, morala egotzei o esatizu, jo, ba, honetan konturatu eh, naiz. Edo alderon, zi, zu esatizu has kasetxo de puta mal ez autoagusto a gusto, e, benetan benetan Las metido ahí antes de que <laughs> viene la otra. Ya <laughs> me estaba metiendo, si es Bueno, baina nori da, pues pique san nori par ba, pixkatiteko eta pixkat zipikatzeko bat beste ari edo, bai ez? Vale, vale. Baina nik uste esan dela. O sea, que banaka pintxetzen dezute, edo aldatzen, rotatzen zeate bolaren arabera. Elkarrekin eh, estanatokia partekatuta gine izan dugu, bai, eh? Bai. Baina normal normala izan de izaten da, pues bokeitzak bere zatia du, ez? Vale, vale, vale, Eta, vale. Eh, pues, Bost talde da dia, bost eh, bos banda, bost bos banda dia, bost dia, bost dj. Claro. Hain ditzakete berein artean kolaborazioa, pues, entesan dena baktu bak edo, ez? Mhm. Horrelako, uh -huh. pues, bokeitzak hartzen ditu bi, bian berein artean... Esko nahi zan dugu ere bai, igual tarteko ni, ni joan emiz eta ondoren di joan lasa, ez? Pues, Gure tarteko amagos minutoiek elkarrekin ingo ditugu. Eta hori haitzen dugu, pues, nireak handen ez eta gero tartan daukaguna, elkarren artean haitzen dugu iso gori, eta gero jarretzen dugu. Eta, ah, bito. Edo, vale, pues, vale, oso vale, diferentea vale. balin bada roioa, pues, ez ez. Oso, claro. Ni bukatzen dut modu baten, saietzen nahi zure roiora iristen, baina, bueno, gero jarretuko ez zuzuk, eta zuzure. Bale, bale, bale, bale. Baina, orain pixkat, eh, amaiera amaten juteok eta darren, esan degula plaza astaren kontua, nire bai, eh, amaiera, irratza joari ez, eh? Ah, Ekarizketara. Zaskar. Niri, plaza hartaren kontuen dar, garantzitsua iruditzen zait, ebai da nire guztuen barnean dagoelako, kalea hartzean kontua. Bai, kalea. Osa, salak eta bai. salak DJ, bai, eso mola mazo, pero la calle. Una electro charanga mola y un electro <laughs> DJ el, también el, molaría. Horelako. Molaría, baina zaila. Pero plaza, plaza física. Hoy, hoy tenda baitar Zuriken o París en Love Parade de Teana. Bueno, también ninguna. Berlinen. O Merlinen. Berlinen, eh. Caleta y Caleta Tikan. También ninguna. Y ya la Rabeak. hau ah, bueno, zuetzi, zuetzi nian egon, nire <laughs> egon itzan lizarraldean burra batean. Eh. Ah, ah, bai. Ah, eta ezen guapo, mendian, oso oso guapo. Eta hemen errenteri ere egin dira, eh? Bai, bai. Buruan bai. hemen errenteri gero itzen gure gu. Ben baino gehiago. Abestia jartzen da gurean gero itzen gure gu. Nori eginda badago, baina, hostia, es como muy selecto, muy bai, difícil. Bai, totalmente. Ezan dira gaina momentu atzuk oso gogorra eh, pandemia garaia, que igual, o te la jugabas kotxe hartu Claro. Ya pasaitik mugitza San Juan di, que es... me mudo, tío. <laughs> ¿A dónde, a dónde vas? No, a Alcatraz ah, y la hostia. Venga, <laughs> tira para atrás. Ah, pues claro, edo ya, maila, beste Maya batean, adibidez, orain eh, e, inauteritan hor, alameda negotea gaueko amaiketan pintxada bat. Muy guapo. Ba, bai, bai, bai, bai, bai, uste, bai, tiene bai, itaitz edo eta bueno, eh, azkeneko udara hauetan... Oiek dut, eh? da, tipo hip Jartzen du, jartzen du, ez dakit, ez dakit, eskura, baina jartzen du... O eh, kaste. Kaste, kaste, kaste, kaste, set. kaste, set. kaste, kaste, kaste, kaste, kaste, kaste, kaste, kaste, kaste, kaste, kaste, kaste, adibidez, Hernanin egiten dute, Hernanin dago txosna bat, bai, teknolariena. Bai, bai, Zaguna dira, oie. Horregatik badago ez. Eh? Ah, barrakoi bat, barrakoi bat. Tampako ez un desierto, no? De nortetz. De nortetz, pues, a mi... Oie, kere kolektiboa dira. Es que niri teknolak usaten zait, al aire libre, tamien. Tiene su punto, el al aire libre. Eta adibidez, txiringitotan, orain euskal herrin baian, en plan, ondartze tanto horrela, bai egin izan dira, eh, Tekno inguruan. Dantzek ere mugitzen du asko. Eh, egiten ditunak asko dantze eh, historiaren dantz dantze gero jar, gero jarnostikoak dira jarretuko ditut porque a mi me dira lankan ekarri dute jeis mils ilun bera oie kasi zian oie kasi zian txikita etxosa txikitik eta orain de hecho andan gaur presentatu dute e, dantz festivala <gasps> ite dute urtero eta gaur erratea dute Data guztaian bai Normalean abuztuan abuztuan induten normalean beti baina orten ustaian Erdia dela. mal nikuste malerak izan. Zean da. Ah! Nikuste ah. malen eta koizitze dula. Ama bostetik oita batea, hola koizitze. Hostia, vale, vale, vale. Bai, bo, oiek daude ya a un nivel pues, oso top. Sabrek urtean ekartzen Jeff Mills dara Joe, una sos... leyenda. Sí, Music. Hori da, Music Festival, da, ama bostean. Ama bostean. Zazpi hori da. Ama bostean. Ama bostean. Ama Atera dute... Atera eh, dute, Vale. dute. Vale, es que me suena, me suena ikusi izan. Kartela zein da torren baina hori. Zein da torren pintxatzeatu. Tekno munduan adibidez egontzian, oza daude, Detroiteko iruak, esan los tres, los tres de Detroit, ditzen dia horrela, ezagutzen dia horrela, eta gero, dago beste oleada bat datozela tekno egiten, eta Jeff Mills da, bigarren oleadako hau eh, jende egitako bat. Oza, uh -huh si no es el padre de los segundos padres, casi padre. Y no hay urteo o gello igual. Hostia, vale. Sí, sí, eh. sí. De la ruta de bacalao y así, ¿no? De esta peña. Beste estilo bat. Ah, Detroit, Detroit tecnoa gaur egungo ez dauka ezer, eh, o sea, ba- Bacalao esate bai, bai, bai. Paco Pil y todas... Paco Pil. Maquinero. Maquinero. Eh. Baina, Jeff Mills ez da horakoa. Ez, ez, Da como más purista, mucho más underground. Si lo ves, no tiene nada que ver. Bai, bai. Eta gero ukitzen dute berain evoluzioa, eh? Azki Richie Houghton, que es un... da? Dave? Jeff, Jeff, Jeff Mills. Ah, Jotarekin. Jeff Mills. Eta BF. Bai. Bai. <laughs> Usted du bai, bai, bai, pues dira hoy guraso a ezela, eh? Tecnoaren guraso eta karri zuten onunta, o sea, eso es... Para mí, si imagínate, da, eh, oarso grupo y ya, colectivo bezala mugitzen gehala, eta bat tokia, plaza, estena tokia, que eh, baitu gula, eta mugitzen da gula, da holako jendea kartzen badegu jende... No traes hau jefils. Un leyenda, yeah. un leyenda, leyenda, así. Leyenda, leyenda. Zer dire, yankiak. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. bai. Nik ez dutende gehiago el panorama valenciano español bai, esta, digamos más Paco Pil, el Pil a mí me flipó bai. ikusi nun nire o sea hor herriberan 2000 biztanleko herri batan al Paco Pil orain dela bi urte Paco eh? Pil de hecho atea du duela gutxi eh, abesti berri bat no joda oain española dan eh, DJ batekin Miguel Bastida kolaro, kolaborazio bat, eta eh, bimina eta baita iruan, antea dute. Biatuko dut. Bai. I este es de su rollo maquinero, hasi... Ez da rollo maquinero, baina beak e, jartzu da hotxa uste tipoak. Hostia. Eta bai, eta la peña evoluciona guapa, eh, Bai, bai, bai, bai. peña evoluciona un poco. Eta desas tipikas, eh, pues tipo makineroak dien abestiak dakate la letra, pues esta si, sí, esta no, pues tipo la cosa este, baina como algo más actual. Bai, bai, bai, pako pere. Ez ponen cuatro letrillas. Ah, fiestas locas. Fiestas locas. Apunta, apunta. Epetikan berro ikusiko horrela edo... Jartzen haotxa a canciones. Eh, eh, espero duzu ez edo bai. Ez Bai, eh? bai. hombre, bai. Ese palo, como bai, pil. Pil, Bacalao, bacalao, pil, pil. Gure artean errekuperatu dugu ahi ez markoren DJ espiritu hori ez, eta breizere plazartean hasta gaztea, ez? E, truketik ibili zen ondola goi urte, ez? Goi urteko operoen... Osa, ibialdi egin ondoren, egin zuparadi bat. Da, berri, osa, ez duin ez beti lagun artean eta gondua pintsatzen, baina berriz ere ateratzea azten atokitara edo, gure... gurekin izan da, ez? Zoran, hostia, a mi me gustaría que después de 20 años, de repente unos chavales me dijeran, ¿qué? ¿Te animas? ¿Te animas? Hostia. Hostia, beca, mi Igual no pues lo 20 años tampoco. <laughs> Tampoco, pues igual, igual no hay ningún parón, ¿no? Pero bueno. Está aquí su año, bueno. Vaya, joder, estaría guay. Voy a estar para añadir marco en paro y sanchamos. Pues, de bola de batecoa, es du utziñoiz. Etxean en vete du pinchatzeko, eta... Ander bezala, es. Ander que utziz un pagoan ibiltzea, baina... Be, residente bezala, baina ez du utzi... Mundua. Mundua, es. Mm -hmm. gero alde batera bai momentu batean, baina etxe uki du beti. O sea, no ha, no ha tocado en ningún lado o habrá tocado de vez en cuando. O más la Gunnar, tía. Hombre, ya, no sé, pues igual llamamos a Van Gojaita. No, Ander, ¿te animas? Pues venga, va, abajo. Ahí bai, -huh. nintzen pentsatzen en Amelie Lenz, mm. eta galdea bat okurritu zait. No la dago, claro. Eh, aurdun una gonzal pentsatzen. Claro. Ni ikusten bai, aurdun, bai. bai ya maizan da, ya, eh. Bai. Bai, bai, zantzen, ya. <laughs> Que, no la dago emakumea eta DJ mundua Oaxo guruben emakumeri dago, Euskal Herrian zagutzen dituzue, eh, nola dago? Hemen dugu nola esan dugu, eh, gerezi, zela... Gerezi. Bere motea ez, Be, dugu gerezi, baina gerezi ez da usartzen ez da, Pintxatzea. Ikasteko goa ditu, baina... Mm, Pazientzarik ez. Hori, <laughs> eh, a ber, intzule maiteok, zuetzat ikusten, baina gerezi gurekin dago, ez dakit nahi duen, oe, eh, zera, nerek esan duenaren kontra zerbait esan, <laughs> baina, bueno, zuzeneko, zuzenekoan Instagramen bera da grabatzen ari dena, eh? Oaso seguruko zuzenean, bera ari da grabatzen. <laughs> Instagramen. Bueno, eta pixkat, e, eh, karezketari pixkat buelta mateko eta buertatu gara, gogara pixkat espazio autogestionatu hori mm eta gogoan dugu Lobato, gure, tekno, tekno bai, etxea bai, bai. Etxea, gertukoa, mundu ba, gutxi ere zutena, por cierto Nahiko egoera lasgarria gainera zuten dertakoak. Bifeo, todo. Bifeo, ba, eta ba, beste. Horreko, pena baten du, ez? Pena du. Hori bai undergrounda, ez? Juntok, ez puro pura Under de suelo. Totalmente. Gai, gai, gai, es ez? Neizu eh, dena parranda segitu? Lobatora. Lobatora. Bai, ez bai, bai, dago besterik. Ez dago besterik. ya ja, ez? Oain arte behintzat, bat zegoen zerbait, ez da? Baina, bueno. Ba, hoki, eh? Ezo pitzatuko, pitzatu zen duten noiz bait, lobaton? Ez. Kurisea ez. Nik ez, baina uste handerrek baiet. Bar, jo, handerrek bai, bai, bai, baiet. Nik uste baiet. Zeren dezakegu kolektiboko kide batzuk behintzat, batek, batek, batek, batek behintzat, Marko igual. Agian editu izan dute, baina ez dakit, eh? Han egon dara parranda, seguro. Bai, parranda. Baina, pitzatzen. Bai. Eta <laughs> etorkizunera begira, pintxadari gertu, Nola dakazute Uta Udara... Bai, baditugu... Bai, ditugu... Bat ditugu, bat ditugu... Horregatu daiteke zerbait edo... Bai, baditugu ditugu datak itxita bai, Pare bat, bai, gutxinez. Bueno, bueno, bueno... Bueno, azkenean gure elburu da da pixkat... Sancha mantentzeko... Beintzat, eh, hilabetean... Bat... Ekitaldi bat, emanaldi bat ditera... Eta, bueno, oengoz... Ez badaku kantolatua, norbeitek dituta ere. Urrengo, urrengo astean ez, e, bi aste barru... Limeriken hori da. Limeriken ongea berri. Egingo ah. genu... Noiz, noiz? Amasei... Hori da, amaseian, amaseian, ostirala. Ostirala, limeriken gaude berriz. Hori da, horretuko gara patxor, e, Inar, segura eski baitoriko dela, Inarra ibidez ez da kolektibokoa, baina nekarriko dugu Eh, Horeretakoa? Gombiatu bezala. Bera ez, ez, ez, bera paseikoa da. Ah, hau da, beste ah, bat. uste nuntzela beste bat. Vale, vale, vale. Gero ondoren martxo aldera seatuko gera lezoko topagunaren ingurura egiten nabai beste den bat. Hostia, guía, da cago topa gurea. Nun izango da, esan diate, poligonotan. Bai, bai, ah, bai, Algeposa horratzean, abai, eh? Bai, ah, baina, bueno, guk egitekotan herrian ingo eh? Ah, ez ki, nik uste nun jaizkibelen izango zela. Bai, eh. bai, industrialdea, eh? Industrialdea, eh? Rollo rabe de Londres de los 80, <laughs> no? Ez da, zai, gontu hacer ahi una rabe, eh, baina... Itzi, balko, ez da, algeposa go portuan, eh? Portua, portua, espazio, eh? Portua, espazio, eh? Portua, espazio, eh? Otegia. Otegia. Otegia. Otegia. San Juanen aldea. Ostia, eh. Kaiua. Gende eh, asko sartzea. Eh. Eh, totalmente, totalmente. Ondoren jarraitzeko gozarekin, e, negutik erekin, apirilla nebai bat dugu beste bat, Egingo ingo degula e, ogar elektronika topaketaren bigarren saioa xantixaren partez, mm -hmm. egin genuen bat iraian, e, ogar zauru bake bai egon ginen labertan. Hori nun, Juanman, eta aurten? Eta aurten ingo dugu apirilean. Juanma, ne bai. Hori da. Juanba, Juanba. Juanba, Juanba berazategi. Juanba berazategi. Juanba berazategi. Juanba, Juanba, eh, <laughs> eh, eh, Juanba. Herriko margolari bat, eh, kalabaza tripontzia, bezketarra, bai, bai, bai, hori guztia gintzuena, bai, bai, bai. Abere homenean gintzuten. Eh, eta gero dakagu data oso importantea, eh, itxi degula duela gutxi gainera, da badaban. Hostia, ostras. Bolo bat, Eh, Apiriaren hogeita marra. Apirilako hogeita marra, bada, nurrengo eguna da bat eh, maietzaren bata. Claro. Ostia, claro, así se bai, puede... osea, bai. que apuntatu, apuntatu. Aste artea da, baina, bueno, farraiteko egun. Claro. Oso ona. Bikaina, bikaina, bikaina. Bai, ze ona. Hori da, data importante bat, bada, bada, gaina, duela gutxi irakurri genuen da, bada, bada, gola, gipuzkako saldarik eh, elektronika munduan, ez, eh, Claro, hori egiten dira los dabadabs, Porque baitare beste kolektibo batzuk era mate dituzte baitare. Bai, ma hecho chama fama toda ere horri. Ya estoy de loca ni tensan. Pues no ningún ni me dije que le iba a ir a ir a la botella justicia. Niño no duela Por cierto, es gero badugu puntuen artean, baina niño aparte de gongo dela, eh house eta techno, gaztetxeko hostiko taldeak, eh, oztiko da, bueno, kolektibo bat e, gaztetxean ebitzen dena. Horretan. Mm. Beraiek, bai, egingo dute ere, txotxamba kale jira. Ditu diote txotxamba kale que no se que cojones van a hacer. Txotxamba kale jira. Marra ez dute ukiko, zapai buru gaine. Eri, ez horret. Apiri jangil ditu geha? Bai, hori da, eta gero, maiatzean ingo genuke, mente estetako... Jaitan, segura. Aurten noiz erotzen dialeztako jaiak? Emeretzi da mentekoste, eh, maiazak emeretzi, osak... Eh, Eta, izango da, izango da edo asteburu horretan dela oigandea meretzi. Eske beti kontziten dute ba, urte batean bai urte batean ez ala berkako jaietan. Es que la verga ese día, caña le da la bergako chuminista morratua. la verga <laughs> Eta aurten, a la bergakoak dira, maiatzan azkeneko bai. aste buruan. Oita Bai. pues Oida, meteko esta la meretzi, justo, 19, creo que es meteko Baina, Bai, bai el, santo, o digamos, la... Eso, no sé si de antes, o la después. Bai, Oida. Da el misterio. Los santos da urte betetzeak bezala. Eh, o sea, goitabos. Oida, santuak, hori. Igual santuak dira urte betetzak bezala, lehenago ospatzeak ematen dula sortetarra. Ez da santu kontu, ez da la, azte santutiko berroi egun eta, ba, bueno, ez esan. Ah, izan da Como el carnaval, bai, Ah, la cuaresma, ez da. Ez Esto es la la postcuaresma. Ya quería cuaresma eta ez dakite baina hala cosa da. Cuaresma da sin duzu lako berrogi eguneta. Ara viajar. Eh, o sea, mendiko este arte ez da jan arraia o qué eh, hostia, eso barazico. Eh, Jesucristo fue el primer vegano. Eta bueno, gero ekañean, segura eski San Pedro txikiak, oza San Pedroak, barkatu, el o grupo izan gabe egin genuen bigarren ze hori izan zala San Perrotan. O igual seguro que viatu igual algún otro grupo eh grupo que colectivo con hoy es A ver, mucho para ahí, eh, que metan morro ahí en la Neja Bazorde. Eta gero izango zian San Pedro, o sea, San Fermiña, a ver. Fermiña pasean chon, Esa peña de Papín, ¿eh? Pero, ¿Cómo, moláis, claro, Papín? Pero ya, <laughs> San Pedro, San, o sea, Ancho, claro, San Juan, claro, es que Orereta... Bai, ya caude nada. Bai. Hori, da, bitartan ditzen badigut ere, bai, premieran, eh? Bueno, eta horretan badozu, eh? Abiertas contrataciones. Hori da. Izango zan imerikekoa. Arroba Warso Group. Group. Egon eh, gian behar eta gero egon ginen Ez, txitxoko ez zian, egazteago zian, mezortzi urte zituzten. Ba, zin limito rekords igual. Keno, keno, eran otro, zora te voy a decir, a ver, espérate. Saka el cartel, Manu. Ah, a ver, buscar el cartel. Ez jo, oi hartu, ez que... Gazte gaztia zian, amazio, amazio, amazio, amazio, amazio, amazio, amazio, amazio, dago la panorama earra. norteko, norteko Norteko. Bai, bai, bai, bai, eskola eta beste espazio batzu bai, bai, bai, bai, bai, bai. Era leizateko, ez? Bai, bai. Ongi, ba... Arkeztuko dugu abesti, eh, bueno, arkeztuko dezute zute... Ba, Arkeztu pixka bat ekarri duzuten abestia, ez? E, ba, abesti hau da gutako bateken eh, produzitua, ez, ekoizia, eh, patxorrek ekoizia. Eta baitu Spotifyen bat baino gehiago, hau da Tasio uste, esan digula Tasio, bai. Tasio. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai eta bueno, beraz ari da produzitzen edo no, ekoizitzen munduan, ez, musikarekin, e, eh, zuke bai izoz egin izan zu, ez? Bueno, bai. Gero badegu beste bat, <laughs> kaipiere hasiko dala ba, makinitekin eta horrela produzitzeko eta gauza zuzenan egiteko, patxorri bai izan zegoen dala egiten zauz horrela hilabetean behin egiten ze bat zuzenean, e, eh, internetez, e, eh. Ordan, bueno, badu jendea gogoekin eta gozak egiteko gogoekin. Motibatuak. Hori da, da. Zuzene egiteko da horrela. Ba, lehen zurekin eh, Tasion, o sea, no, en Scutic Pachorres. Eh, al revés. en eskutik Tasio. Es que Tasio, Tasio y, dice... <laughs> Tassio, Tasio, Tasio de lo que estábamos hablando y... Oso, no, bai, bai, bai, baitu gehiago ere, bai, eh? Biatu spotin tu baditu gehiago. Es que ricasco. Zuei, zuei. Me ríe, se lee. Oye, oye. Emendila de ahora, ¿eh? Baina, hondik ditugu hemen, okupa bazuk! es que tú. tú. lotu ditugu. Lotu dituzten eta... Lotu ditugu... Lotu ditugu maira kate batekin. Gupa daukagu lobatoren harima gure artean, eh? Bai, eh. Bai, bai, bai, bai, bai. Taper batean. Gero kontatuko dizuegu off the record, baina... Taper bat. Badegu lobatoren harima gure artean. Baina, esaten du fisikoa o taper batean dago? Fisikoa, fisikoa. Ah, vale, vale, vale. Puedes olerlo, puedes tocarlo, puedes sentirlo. Interesante. ekarri zute? Ez dugu ekarri, ez ah, Baina, eh, esan dezakegu, eh, horretako eh, azkeneko boloan, edo eh, gaztetxan egon ginenan, egon zala lobatoren parte batan. Ostia. Bai, bai, bai. bai, rollo... Parte importantea gaina. Ez dute, nola da, Eliza tendía nada, pues en plan rollo para, para que la peña le... Eh. dé Le da un beso. Como le da un beso, sí. Eso es, sí, sí, sí. <laughs> y luego la niña de San Juan que le crece el pelo y las uñas. la <laughs> No, había una niña que no, ¿cómo era? Que incorrompible o así, que no se podría. Ah, ahí la tenían ahí. ahora hor dakagu, du lo va a tocar Cachibati que no se pone malo, está. <laughs> país bat, esate hori gezera zela, tío, zapaiz bat, un papa, tío. No jodas. Sí, sí, no sí, vino un papa, no, no, un papa, tú. Un papa, vino a San Juan a decir que, a ver, ¿qué andáis con esto? Tú, me entiendo la peña. <laughs> Venga, una el, el palmar de Troya se queda corto con Vale, Vale, vale, Troya es un papa tío, no sé quién fue, ese disco ya mañana Historia hori etxean kontatu todas Jota. Como Una hostia. Vale, vale. A poner un poco de orden, Cuento popular de San Juan. Totalmente. No, no, no, es verdad. Como cuando robaron el Cristo, Sanju. Hostia, Hostia, este movido que eh, va a Bai, bai, bai, bai, movidote. botzekia, botzekia. Eta, kristoaz aparte, lapurtu zan ere bai, udaletxe zarrean dago, eh, metodologia zea bat, eh, es un cacharro que te mide, digo, la presión, barómetro. Bai. Barómetro no, no es como se llama. No sé, alguna hostia esta es. un esto de metodología. Eh, anenome, seco, ane, anenome. Yo qué sé, te, mide la presión del aire. Vale, vale, justo sarre ondo andago, ¿no? Vale, vale. ¿Dónde hago, Ori? Sarre ondo anes, plazan, plazan. Plazan, miño, Elisa, eh, o sea, udere ¿eh? da, lago, eh, batean, fachada. No, es que me fijate, miño. Es fijate, pues, miño, el apurtu zutero, o sea, que esto es un... Ori, pero no, el apurtu zuten, te zuten, ¿eh? Ah, vale a la purra y a ver todo, chaval. <laughs> Indignados esta vez, ¿eh? <laughs> nere, nere. Baina ni santza, herri artekoa, ez munipen laguntzarik egon, eh? Dena herri artean, mafia. Herri, herri justizia, herri justizia. Eh. Eh, poca broma doni baneko egin, eh? <laughs> Hostia, chaval. Ojo, Ah, joder, vale. itzigiten eh, espazio taz Hor dakago espazio berri bat, doni banen. Gujun ginean aurkezpenera, etxe, oza, kultur gune berri bat. Bai, irik izuten bisibisiko. Hori da, bisibisiko ah, bai, elkartiko, ek? Vale, bisibisiko elkartak ere dara mazki ere, bai, bai. bai. Que bisibisiko, oza, bai. esan behar da, eta eskerrak... Eta mundu ez dio inoko aukerarik eman, indiz baina... Esker... Ah, eskerrak eman barizkiogu bisibisiko, eh? bizi elkartekoek, oza, donatu zigutelako hemen sari bat, eta ertzioken egin degun konkurso bakarra, izan da, bizi-biziren eskutik, haine dualde eh. konzertu entzako bizarrera, egin genuen konkurso bat. Bai, ditu zigute gure eh, lagun batek eh, Mozkor bat gazteizetik. Bai, baina erratziti pasatako mozkor bat. <laughs> Palik eman. Palik eman, eh, bertxolari bat, <laughs> etorri zen. Eta hoxe, bueno, eta bueltatuko apiskat zin diren... Ah, bai, bi... bi, bi kontu gelditu dira itzin gabe. Group. Group, group, group. groove. group, group. Eh, ingeles, ingeles Juan, Juan grobe. eta group. Grobe. <laughs> grobe hori da. Grobe. grobe <laughs> do group. O, o, o grobe, o grobe hori da. Hori da cuando groove da o grobe hori da. Cuando ponen, cuando pinchan o ponen los agudos o los grobes. <laughs> Hori da lehenengo galdera Nondik handa torri zena? Nondik handa torri o arzo? <laughs> Ba, hori da to, erro garaitik, ez? Oh, eso, la bella eh, de barzo Oiaso, oiaso Eta cruz? Ez que raimado cago la bat eh. Menos mal Izango bagina amarrute gutxikoak igual, ez erre Izango bagina oi hartzungo <laughs> Baina <laughs> ah, Mozua, ze, karo, azte buruan parranda botako du jarte nolake... Bai, gero, dakagu, eh, eski, intxizuko tipo bat, bai, elkarizkantatu dugu. Bai, bai, por bai, cito. Eduki genuen. Baina bukatuko dugu. Gero, bai, bai. Gruf, bai. nondik handator? Eh, a ver, gruf hitzak ingelesa esan nahi du surko edo eh, viniloaren ezagin esango den euskara, eta rakala edo, ez, eh, hor dator soinua, ezken batean hor grabatu izan da urte askotan soinua, eta hortik dator eh, Vinilo, vinilo bat jartzen bat ezuten, ez betiko ikurazuta aukera, ez? Hemen dago, bai. Vinilo bat jartzeko eta entzuteko nola daen mekanismoa, esan, autagozak jarri gabe, musika entzuten da. Osa, zuk entzuten dezu eh, marruskaduraren bitartez, ez? Mm-hmm. Entzuten da, eh, rozearen bitartez entzuten da soinua, soinua musika. Claro. Ba, joe, nik uste nun... Zuten dezu magia tamien, ez? La claro, hostia. bai, bai. ere bai e, eh, ingleses gaur egon erabitzen da, musika munduan, Ez hauze, sakona dena, ez? tiene grup? Sakona dena, ez? Osa, nik uste bai, hori zela, que grup viene de, de tiene grup, como tiene punch, tiene flow, tiene grup, de ahí, tiene grup, nik uste hori zela, gorbu? Bai, <laughs> de urruti zinan, eh? Bai, bai. <laughs> Erabiltzen da askotan nahi bez, esaten, jena esaten du askotan, musika, eh, house musika, edo elotrika musikan, bajo linea ba, onak ditunak ez, que tenga ahí... Sí, bum, bum, bum. Sakonera hon bat, ez? El grup. La profundidad, eh? Claro. Que le engloba todo, ez? Ah, bueno, hortik... Eh, que… eso dago debate. Metallica con bajista, Trujillo, de la, latinoamericana te tal talde bat, que se llama Infectious Grooves. Habito, eh? Infectious Grooves. Eh, bueno, eh, Eta borrengo puntura iritsiko gara. <laughs> Emakumeen puntua. Hori da, bai, bai, bai, un cosa eh, importante, ¿es? Eh, en esto es importante nada, eta gaude. Eh, di munduan emakumezko hori badin badago entzuten, eh, beretzako telekoa badago kolektibo ere bai, eh, tokiak betetzeko. Baina eske ez dago, eh? nik uste netena dagona da... Ba, eh... marrubi dugu hemen, ez? Gure artean dagoena, Marrubi ez, gerezi. marrubiri saietzen, saietzen ga, ez? Gerezi, eh, eh, ba, gerezi. Marrubi. Ba, gerezi, gerezi, bai, bueno, fruta... Marrubi, va, va, vamos, aquí la marrubi. <laughs> bastante, bastante melocotón, hemen. Eh, bastante melocotón. Ba, Ba, ez daude, ez, eh, emakumezko, bueno, ez, ez daude, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, justo lehen komentatu dut, orain sortu dela gazteiz inguruan, e, kolektibo bat deitzen dela Arrika, kolektiboa dela tekno kolektibo bate bai, baina e, eh, Arrikan pintsatzen dute batez ere, oza, definitzen dira tekno queer bezala. Mhm. Eta pintsatzen dute bai ema, emakumeek, eta bai queer bezala etikitatzen den jendea. Eta horren filosofiaren barnean, hauen filosofiaren bar barnean da, espazio seguruak sor sortzeana. Mhm. Badakate babestalde bat, eta gero, espazio seguruak sortzaren filosofiaren barnean, adibidez, ezin dira argazkiak atera. atera. Beraien festatan, argazkirik ez. Eta orain, harrika kolektiboak ari dira, oza, sortu dute, errika errika ekimena eta ari dira juten herri zerri pintsatzen orain egin dute lehenengoa arrasaten adibidez errika behar dira lako gozera bai, bai, bai. eta bere nahi da rulatzea euskal herritik antzear neskarik da bilena eta otan bilena igual bat daude erregeto imunduan baina eta gero handiak bat daude ez Ameli lehen justo lehen itzein degula bai. bai, Izen handiak bada hori Degona de Luka, ez dakitze, bada de Mila Bat ez ere izaten da nik uste e, Kultura eman den tokietan Osa, Holandan, Alemanian, ja, bai. Estatu Batuetan, Ingalaterran, tokietan kulturalki erresago den toki baten DJ-ak orkitzea adibidez. Osa, es mucho más fácil encontrarte taberna baten DJ bat pintxatzen. Hemen eh, el neroko garaian ikusiko batzen du pues, un tío con una guitarra. O lo mismo que de un tío, un cantautor o un grupo de punk. Ahí peña ahí que pinchan todo dios, o todo dios. Sabe pinchar, eh, cuadrilla guztietan daude DJak, eh, o sea, kultura badago. Ya. Yeah. Uh -huh. Eh, Holanda, tokitan, Hain hemen ez dago. Orduan eh, zailago da ere bai dira gorkitzea eta gehiago emakumezko... Osa, behar dugu gruf, grufean sartzea gorkak ere, ez? Hori da. eta eh, beste panorama guztian. Jode, bai. Bai, bai, ikusten zaten ikuste espazio askotan, eh? Falta direla ere emakumeak. Bai. bai, bai, gizonezkoak ez diren beste guztiak. Eh, baina, rege munduan ere, eta bazke eh, rege eta ze hortan, ni fijatu nahi zenean, emakume gutxi egon, badaude. Badaude, ba, eta ba, gila beste toki eta baino gehiago daudela. Bai, bai, bai, si hecho bai. da, dakate soinu sistema bat bi makume como cómo se llamaba? Dakate bat. Bai, toki araien ikusi izan ditugu, ez? Bai. bai, bai, bai, baina eregia da eh, proportzioan Gizona garela eh horrelako espazioetan gehiago eta, jaietan ere bai, ez? Bai. Teno munduan adibidez, orain makrofestetan igual ikusten dira eska kuadrilla gehiago edo, ez? Baina normala izaten da gizonezko mm -hmm. izan dela bai kulturalki, pues bai, bai, eratorritakoa dena, ez? Bai, Aspaldiko bada. Zagatik, baina uh mhm. -huh. guzti zilikita gaina toki hauetan nik uste egoten direla, egoten dara kiston rollo ona, ez? Rege munduan ikusten dan bezala, ez? Jende guzti hau dala, eta uh egoten badira ere konpontzen direla normalean. Bai. Tekno dugun mobiletan. osea… gona beti. beti. Bai. Ba, eh, Lili, bat, sound system. Lili, lili bat, lili bat, hori dira eh, Bide batez, eh, of the record, hemen gure warso grupeko kideak pasaiate notatxo bat horrela, en plan, begiratu, begiratu. Eta <laughs> irakurri dut hola, eta jartzen du, ba, e, eh, oporitu koduetela irratira kamiseta bat guk, ba, zuzketa bidez, Uuuu! bidez, Gaur nos pilla un poco out, baina egingo dugu, egingo dugu bai. E, M edo L, ez daude gehiago. Hola, <laughs> hola. Importante. M edo L tallarekin eta. FM. Eun FMA. Ez pero e, <laughs> bueno, eingo eh, dugu zabalduko dugu sare sozialetatik eta Eta urrengo iratsaioan, cuando tengamos eh, streaming, bai, egingo dugu Zozketa. Zozketa. Deitu dezala, Gaur etorri ez den bestea ditu dezala etxetik Uh, <laughs> hori da, <laughs> eran hori da. Hori da, Puta du. Ze, eh, jarriko dugu abestitxo bat? Bai, ez? Venga. Ba, jarriko dugu, nola, lehen itzegin dugu Jeff Millsen inguruan, jarriko dugu bere abestitxo bat. Horrela bai, entzulek ezagutzen dute Jeff Mills. Parante. Eta gaur da, gaur da tekno eguna. Hori da, ala ere, esan dugu, bueno, beste askotan ere esan izan dugu, hemen musika komertzialaren aldeko ez garela, zetan noiz binka jarri izan dugu. Ba, baina nahu izan dira undergroundetik hasi direnak, ez? Benetan, gero, naiz da hundiak izan gaur egun 10.000 torrako jendea, ez? Osa, e, eh, and, e, eh, no underground resistance eta horrako kolektiboak adibidez badaude tekno munduan, e, que son pioneros la 90 había, eh, gaur egun jarraitzen dute ere bai, Underground Resistance, ja Detroit, Detroit eta inguruko jendeak eta esa peña empezó desde lo básico, eta gainean Underground de, eh, de eh, Resistance en filosofía nik uste te jarraitu barreko filosofia bat dela, hori jendeari aukera matea bakoitzak bere, osea, inungo zentsurari gabe bakoitzak artista bakoitzak bere musika jartzea. Ez? Gogoko duen musika eta egitea eta aurrera horrekin experimental mundutik ere bai eman dute e, eman dute aukera, ez? bat ez izan denako mundu bat oso undergrounda. Gaur egun izan daiteke konbertziala. Ja, pero rabeak bezala, hasi zirela, hasi ziren moduan, eta orain ja batzu, llamarle a un festival Rabe, de 80.000 bai. personas, venga la rabe en el bai, desierto, bye, bai, enga, bye, me jodas. Esas discografías pero de inglés, hasi ziren, hoy, hoy, hoy moneo resulta no. zaizea, baino, claro, y le llaman rabe. Gente asko deizio festivalari rabe. Y no, a ver, chaval, que esto no viene de aquí. Esto no es una rabe, o sea. Oida. Bueno, ah, bueno Jeff Mills. Ahora, ahora, era, que nos liemos. Para adelante. hain keko kontuatu naiz ditugula hor bi elkarrizketatxo jartzeko Bai, elkarrizketatxo azkar ez? Bueno, bueno elkarrizketa edo, bai Atarrizatuko dugu pixka bat Eta botatuko gara pixka... Hola, zazen da hori? Azientia kanpoan ez ez ez Oartzaleko berrietara ez, pixka bat botatuko gara, aterrizatuko dugu Oarso zur, zurkoti pasagara Donibane Zurko, hori da, eusolo del zurko El grup Zurruna hori, bakizu ez zertan zurruna San Juanen Etxe arteko eskailera horiek eta ah, Hori ah, da zurruna, hori da el zurko entre casa eh, eh. eh, zurruna De grup <laughs> Euskal hitza grup barentzako, eh, zurruna Zurruna Zurruna Zurruna Eta nire izateko dugu pixka bat Ba, itzigitera, zindiren ba, Azkeneko orsoaldeko berri egia da asko direla horretakoa Baina, bueno, eskualdekoak ere baditugu Lehenengoa, e, bueno, ba, gure maiteak diren gaztaino herriko jendeak e, ba ditu, Neiz benka mobila kulturalak eta beste, eta kareko dute e, apaiz kartzela izeneko itzaldi baten bitartez, e, ez zaitezako izena, bertxolari hau a, etxanokoa dena, joder. Nidea. Si, sí, no da, etxanokoa bertxolari, etxen <laughs> bat. Etxanun kable! Oizer da Eta zer berrezu, jak-jak bat edo eh, Xabiera Muriza, barkatu Xabiera Muriza, ekarriko ah, dute Xabiera Muriza ah, eh, Xabiera Muriza Eta zi bat dut berekin Habitu ah, bai, bai. Ba, etorriko da, eh, gaztaino Eta ingo dut zaldi bat, ba, bera tegoa izan zen Apaizara izateko joan zen Kartzela sartu zuten, porque era apaiz bat rojo dela hostia E, eh, tipoa azkenean datatzen da deserroio religioso eta bihurtzen da ezkera bertzelekoa, no seke, el tío pues bertsola ditzan, euskaltzaren mugimenduan izan da. El ala dura. Es, el pues de la vieja escuela. Eta, de la vieja escuela, amén. Totalmente. Porque... el tipoa, ah, bai, sí, sí. <laughs> Entonces, tuvo dos y da, hostia, o que, cierto. Eta tipoa ekarriko dute, hitz itzegitera pixka bat, ba, presoen inguruan, eta ba, euskaltzaren mugimendua gaur egun nola dagoen, eta tipo oso kritikoa da oso interesgarria. Tira superlada propia tamén, pero... Está guay, está guay, bai, bai, bai, Jarriko dugu duen... gure, gure, arranoak, gaztainoko arranoak, e, eh, egindu pixkat eh, sarrera ez da? Jarriko dugu. Kaixo, ba, bueno, eh jakin ezazue, ba, bueno, orain berriro martxan jarriko ditugula eh gastañoko lokalean iten ditugun itzaldien, itzaldiak, eta oraingoan izango dugu 2024ko lehenengo hitzaldi sola saldia. Eta bueno, e, oraingoan izango da apaiz kartzela, da dokumental bat egin dutela pixka bat, ba, e, jakin erazteko no, frankismo garaian ba, ba kartzela bat, e, non apaiza, e, frankoren aurkako aurka jartzen ziren apaizakan sartzen zituztela, eta bueno, horren engorean joa dokumentala, ez? Eta ikusiko dugu dokumentala, eta dokumentala ondoren, ba, etorriko gerturatuko zaizkigu, ba, Ritxi dela, eh zea dokumentalaren, bueno, batzuk, batzun artean egin dute, eta bea da zuzendaria, ba, zuzendaria. Eta gero, ere, ba, etoriko da Xabiera Muriza, e, dena, baina bere garaian apaiza zen, eta kartze horretan ondu zen errepresaliatu, ez? Eta, bueno, ikusten dugu, ba, interesgarria dela izango dela, ez? Ba, bizka bat, ba, zer gertatu zen berreskuratzeko eta esastutzeko nondi gato zen eta nora goazen, ez? Interesgarria uzten dugu dela ba, berreskuratzea memoria, memoria, ez? Bizkat ez galtzeko eta horretan saiatuko gera. Eta, bueno, ba, ongitorria zaudete denok, noski, eta bueno, eta horrengoan jungo gara esaten ba, programazio guztia dakaguna hilabetean behin ditugunak, bale? Venga, mila esker, zintzirik irratikoei eta ondo segi. hori entzun dugu gaztainotik. Opa, eta bueno, eta ez gara oso urruti ze eta palestinarekin eh, dinamika ere gaztainoko jende asko dugu. Jarriko dugu orain jarraian? Zagit, e, eh, itzikiten dugu, guen ezagutzen duzuen zueko e, eh, sortu da herri maila dinamika bat horre eta palestinarekin. Piskat, dago jende pila bat, herritik sortu den dinamika bat da, zai, todo tipo de peña, peña autonoma, peña que milita en espacios diferentes, e, jendeare barruan dago, kafra bera hemen eh, egoten dagoen gurekin bera ere paretzea mm, horretan da dago sartuta, maniak egite dituzte, performantzak, e, muy guapo, todo. Eta atxiko bain, eskatu dituzte atxiki bera, por cierto, eragile erriko eragile desberdinei, eta zintzen eh, bertan da, eta bueno, nahiko gauza interesgarrek egiten da dira, de peña jarri ziren gaztañoen egiten e, bandera, bandera porque izan momentu bat bai, bai, ez bai. zeudela palestinako banderarik. Eta zegoen. Ziren, e, lokalean eta... Merkatuak badaki el jarri, eh? Eta zer hori da. Claro, claro. Eso en amigos. Israel, Israelgo plan, bandera zen un pilla, erosteko. Eh, Totalmente. Asako. Eta jende dindua, jetxizuen bere... <laughs> eta, bera, makina de koser, eta ziren... Hoste. Eh. Kist pilla bat. Gu, guapo, esatezu. Jode, erritik atera den movida da bai, eta... Bai, bai, bai. bai Eskulan ez, gaine eginda. Joder, la hostia. Artesa guai. totalmente. totalmente. Bueno, jareko ba, jarriko dugu pixkate eh, horretako palestinarekin e, eh, za, edo kolektiboak atera duen azkeneko... Ba, que, esan nahi zen Eh, me has pillado, tío, me has pillado. Ah, pero... Ochoa Kamasasbi, ah, eh, te pillado. Ochoa Kamasasbi beste osa. Mito, Ochoa Kamasasbian, limerik ere torri eta gero Kamasasbian de Gaupasa a la Mani. Pim pam. Gaupasa es, tu achatra izango da, guardia. Vaya. Bueno, ahora Charlie, ahora Charlie anda. Aukera badago, sí, guardia badago. Aukera badago. Gaupasa, claro. Afterrico que tema degu. Afterra. Gaupasa es, eh, pero Ya. No, pero bate bate un godo. Jungaitezke igual obreta. o gobreta. No, pero afterra, afterra goizean, ogiberrin edo taonan edo horrela, con el cafecito. <laughs> Eh, ojo, eh. ojo, que eso es... Eh, egiten dute Amsterdamen tren barruan eta dena. Eh, ah, bai, eh? En el ah, metro. Ah, bai, ikusi dut. en el tren. O en una panadería, en el ADE, eh, festivalean, ADE festivalean, egiten dute, igual, de baten goizean, <laughs> sí, sí, terminan toda la fiesta y de repente en una panadería. Un edo, grandes, un edo igande goizetan. Epa, igande goizetan basal, basal bermu, igande goiz batan dices, una de rabas y una de rabes. <laughs> Jarriko dut palestinako audioa. Palestinako audioa, aurrera. Kaixo, ba, a horreta eh, e, palestinarekin eh, dinamikaren izenean, ba, bueno, eh, antolatu dugu manifestazio bat horretan, eh, e, otxailak amazazpirako larun bat arratxaldeko guztetan dinamika honetatik usten dugu, ba, bueno, ez, e, kriston genozidioa egiten ari dela Israel, Israel darrak, ez, kriston genozidioa egiten ari direla e, Palestina rei, eta usten dugu, ba, eskalatzen eta elkartasuna dirazten jarraitu behar dugula. Horretarako labila bete dara magu e, egiten ba, mobilizazio desberdinak, ez, ba, kotxe karabanak, elkarte, elkarte, elkarteratzeak, e, bueno, e, dinamika desberdinak inditugu, ez? E, pleno bat ere mozio bat sartu genuen, eta, bueno, gauza desberdin asko inditugu. Eta, bueno, e, ikusi genuen beharrezkoa, ba, pixka egitea manifa potente bat, eta adierazteko elkartasuna, eta ikusteko horretarrak, ba, eta ingurukoak ba, palestinakin bat iten dugula eta sarraskia hau salatzeko ez. Eta jarria martxan eta induguna da izan da ba, apostu bat pixka, e, izatea manifa bat ba, potentea ez. Eta horretako ari gozatzu desberdinak egiten eta bat ari egiten biltzen erakunde eta eragile desberdinei horretakoak eta eskualdekoak eta nahi duenak ere bai, baina batez ere horretan zentratu geha, ba, e, atxikitzea manifara eta eta bertaratzea. Orduan, ba ez, eh, ba hemen zintzilik irratikoek e, aukera mandi gute zabaltzeko ere bai, eh, esan zintzilik irratia ere bat egin dula manifarekin, eta eskerrak ematen digula dinamikatik, eta, bueno, ba, esan bezala animatzen zaituztegu e, bakoitza, ba, bakoitza jende, jende, jende bere jendeari, bere guruko jendeari komentatzeko, ez? eta zabaltzeko mezua eta eta etortzeko, bale? Eta saltzeko. Ba hori, ba, ama zazpian ikusten gara, e, horretako kaletan, ratxaldeko bostetan. Eta gozen esateko, ba, palestinarekin bat iten dugula, eta eta zionisten genozidio hau e, salatzen dugula. Venga, e, mila esker, eta aio. lain bla bla Con tu tibili, Gurekin, Papín, Ancho, Oyar Chungo. Na, na, na. Gora <laughs> hostia. Ah. a ver, aquí un poquito. Ay, ay, ay. Hay que hacer chuminismo que tío. Zaten dugu la dagoela handerra Chile está badaude ez, y ¿Dónde dago Ander? hierbas por ahí. Hemen, hemen, hemen ditugu, hierbas, hemen madre. ditugu bilagon. Anton, la, Anton concha? Antolakuntza eta Ander, Underground. Dira gure bilagunak. underground, basa Underground bat, eh? Un <laughs> mm, DJ Underground. Mientras no sea Underground <laughs> o lo que sea. Nik ezagutzen net. John, John, Ground, Indochik. <laughs> bueno, ba, segituko dugu. E, kuñak esan digu, baina esako dugu berriz, oartxaleko berriek egitzen dugu, pixka bat. Inauteriak ditugu, bueltan, eta hasi sasi inauteri, inauteriak, inauteriak. Aratuzteak. Bueno, intxixuak. Karnabala. E, oi hartxungo gure bizilagun maiteak, asko maite ditugula, por cierto. Asko, pero son un poco berexiz, baina les queremos mogollan. <laughs> e, honek eh, etorritzen dira gaina asko eta bueno, intzisua dira, birena eh, ba, eh, dira menditik jartzuarrak. bizidea horre… seko jota daudela. Totalmente kobatik atatzen dira eta astu honetan, da la energia pura y dura bai, bai, bai. supuestamente, o que Eta bueno, agu... dela urte bat, egin genion elkarizketa bat intzisuati. Bai, bai, Josito, bueno, oso ezaguna da, Josito Manzano, tipoa un crack, beha dago a ba, tope eta Kalixoti eta dira irratik idea, por cierto, hori ere esan beharra dago, irratiarekin absoluto eta daude, eta bai hartzuko mobi autonometan eta hor daude a tope, eta entxixuak, dara, erritik ateratako mobi da, muy guapo. Mucho muy saulo, mucho saulo. Mira, oida kanta, ahi. Muy guapo. Por cierto, la unik grabatu. Zua, gertzea, jote. Nik <laughs> dago, lexoti estudioa grabatu benuen, hau, por cierto, muy guapo, eh. So, está que tengo chat en Icebite, eh, Itxixutan, muy guapo, eh. O sea, como una farra yeah. O os Barra. Ostiralean, Intxisuek direla izaki batzuk, eh, sea, adarrekin eta gentil batzu dira, bai. Y egorbutzekin hartzen dute udala literal, igotzen dira udalera, arrankantzen dute ikurrina, jartzen dute Intxisuen bandera eta orduan asteburuan dago Intxisuen legea. Totalmente. Eta gero hazen, o Gua, pff, e, guarradas, bai, bai, bai, trastadas, salten dituzte aurrak iturrian eta bustitzen dituzte Niri botaziaten filete bat aurpegira, osea <laughs> Egia, ozera, toma Muy loko, muy hace, loko Hacen de todo vale, Igual zauden parrandan, guesteko lautan, eh, kontza jupean, horro eta te bene un tío, eh, lau metro bider lau Ba, Kristo Sastra Kapilla jarrita Eta arbusto bat, pa, ite Arbusto, arbusto franzita, arbusto franzita Eta tipoa, se te acerca, te da una hostia Pero tipo, zei da, baya bakari parrandan dao El tipo va, pues, chuleta batekin, te hace así la cara. <laughs> sí, sí, sí, sí, De ganada. nada. Chuletazo. Eh, el primo de Carajamón. el, primo de Carajamón. Carachuleta. Carafilete. Carajamón. Eh, cero entre con face, porque queremos mucho, pero tipo va a dar Carajamón total. Y bueno, le queremos, queremos. Vamos a hacer bien. Eta hoxe, eh, intxixua eh, die, azte burun, gu paranda, o sea, que oiertzunen egongo gara, gure oiertzua triki eta kompainia ikusiko ditugu, Queridísimo Triki eta... Joder, no da aguanta al día, porque estos también andan en mil lajos. Trikita, ze la dakote. Troco. Trikita. Amabi! Edo zein inda. Ez, joder. Kaka triki troco. Azte lehen goizak? Azte bueno, eta ikusik eh, utu gure bainik. Atako ah, naiz, eh, azte lehen batekin parrandan, Eh, bueno, egunean zehar, karrikan. Baina bai, gomez tuta ez da peña, oi hartzukoak, eta... eta Nola ez, Luisito eta hauekin ere ikusik utugu, eta beste, eh, Luisitos. Eta hoi eta urrengo datetan eta gertu dituguna Santa Geda, Santa Kirotiena de Santa, pero Santa daukagu igandian da Ego dia mobideak herrian ziar, ba, erreguztetan bezala Ateak askak es, dia, pues jo que se, e, eh, berria de bera atatzen den behin goz Eta gero... Eta kagu... Eta da, Eta Zer da? Ah, ¡Corrica! ¡Corrica de dena bestia. Korrika gara Uh! La corrica, ¿ves? Con C. La, <laughs> corrica. La corrica. Sí, porque yo me acuerdo cuando era pequeño que hablábamos oh, castellano. Y el de Guasemán. <laughs> El de Guasemán, qué grandes, tío. Vamos a el corrica ese. El corrica ese. Va, la comentario con Andy, eh? bueno, a correr un eh, rato. Por cierto, de datorrela, Usted Don Iván de ti que le pasas a bai, Don Iván, lezo ya ya du lezota doni jende guztia, eta horretan sartuko da, igandian, No, Amitano, la rumba. Ah, bueno, ya la rumba amaika ya Ba, niño, usted ordu batetan ah, pasatzen da. da segurazki. Seguro, eh, seguro hor da motoran edo bai. Euskal botata. Este toki asko da juten dia ibra eh, o frenando eh, ahí. Tiene un montón de kilómetros ah, por toda hostia. Yo. Venga, venga, corre, corre que. Irunetik Bayonara y la puta vuelta quedan pudiendo ir por la A, por la A8, ¿eh? Vale, le gurean perdida. Y lunes de cebolleta. Cago en la hostia, claro. Bayona Claro, una otro está tú afuera, ¿eh? <laughs> Joder, Aurreko urtean egin un Ertzioken oraindela bi urte korrikaren bertsioa. Hostia. Abesti bat sortu genuen. Aurten ez bai, dut egin. Sortu bar dugu. Sortu hori zen. Eta egin genuen irratsaio berezia. Zintzilik irratik libre. Ya, ya. Eh, aldapan. No sé qué, bai, bai, bertsuna. Bertsuna tu, bertsuna Hostia, eta ez oroitzen zeboietan, Egin genuen zuzeneko erratsaioak korrikan. Egia da, plaza korrika. Con corresponsales corresponsales, como eh, eh, zuzenean emititzen kaletik, mikrofonoekin, Movila, vale, vale, vale, vale. Muy loco, muy Gendea afarian el carezca eh, Eta bueno, hacemos esta afaria, no sé qué, tal. Bai, bai, bai. Bai, bai, ¿qué? Da gendea Eta, tomos, corra da santu. Este está codada, es chiliquiaco, ta gendea flipatzen ahí. Bai, bai. Estáis colgados. Está total. da corre y cata, Yo casi hecho la pela. Yo casi hecho la pela. Eh. <laughs> Muy loco, muy loco. ni Eh, aldapan zean bera eta zan non. Ah, too much, too much. Uh, Too much, too much. Too much, eh. Pero bai, bai. <laughs> Ah, ongi, eh, eta ja bukatzeko horrela pilpilean duguna, dengo azu hilabetean entrevistatu genuen gure Ambulatorio... tordo. Ah. Eh, komentatu zigon, bera dago oarzo elde maiako pensionisten taldea, da tipo superactivo superaktiboa, oso oso jatorra, eta komentatu, zigon pixka gata Ego arzo, bai eskualde maian ba, ambulatoria dela zentro berezi bakarra azte burutan egiten duena goita nago burduz eta e, mediku erdia baino gehiago, falta direla Azte burutan, bai, de urgentias, de urgentias, ez dago mediku erik iztietan, ez dago mediku erik de urgentias Oa bertan Eta iztietako da, lezo, antxo, horereta eta hori hartzungo, ambulatze gila bakarra Pak Pak, es punto de atención de... Oria, punto de atención, oria, Continua, pa 60.000 habitantes, eh, la guía que leí tú usted, que está en carga de aquí. Vai, vai, vai, vai. Más viejo de se ha vos, médico de la gente Que si te pilla ahí jugando a cartas con San Pedro ya pues, correr, porque está con médico o sea, es muy heavy, o sea. Está bueno, egingo dute usted manifabat. Es manifabat, es barcatu, concentrabat, ocho ya eren iruan, amabitan, eta amarmilla, si ya dura lortu dituzte bueno, jendea... Auzo elkartetan egon da... sinatzeko... Jende pila bat egon da de todo tipo de peña, eta oso entienes dinamika sortu dena bai. herri maian. Bai. Bueno... Bye. Zer dakago hemen? Ah, oharzo musikaren kontzertua ah, Kafarrak beti kontatzen dit, ditula oharzo musikako kontzertuak Zin da? Bueno, ezke kafra, gure kide kafra da oharzo musikako kide Eta, kare ematen ditu beste talde batekin era, e, eh, kontzertu ekartzituzte herrira, neko interesgarriak. Eta herrira ekarriko dituzte Los Deltonos eta Tritones. Tritones. Los Tritones dia e, ilargi bateri jolea. Bai, Tritoneseko ba-, bateri jolea zagutzen du, tipo oso fina. Eta ikarriko dituzte, hotxeen, ogoi lauean, nire izenera. Los Sarrera Deltonos. Bizkat garizitxo, baina izango da talde kidei ordaintzeko eta beste, amabi pabo ni esenen, imaginatzen dugu egongo dela birra para rato. O sea que ay, ay, ay, ay, anima tú, guapo. Eh, oso chupi perra que bere garaia, baina baita ere eh izan dituzte hitz egin dugun politika musikal bezala, askota ekar zituzte talde txikik eta talde handik. Ah. Ba, pixkat, bai, bai, bai, eh, bai ezakiz zein ekarri zuten e, eta beste bat ere, trilita, puede ser? Trilita. Pues en pues, eh, trilita errikoak. Trilita, Murua eta kompañia. Bai, bai. txiki bat eta talde handi bat, pues, ba, para que la peña que solo venga esto, que pixat delikatzeko. ere, bai, jendea bai, ezagutara Orduan egia da kafra oso, oso gure filosofiarekin oso bat atorrela, azkenean e, eh, ertzioren filosofia eta erretiaren horrelako da, orduan. Ertziok do it yourself. Totalmente, orduan pixka bai. daukago bizio hori ez, bla, jode, ba, Hemen hartu jo plaza ere, bai, eta beste. Askotan ba. ere, ba... guantulatzai bezala izan genenean, Osa, biltzen denean, saiatzen gara ere bai, Norbait potentea deitzea, eh, jendeari daitzeko, ez? Claro. Baina bitartean, <laughs> jende txiki ez bat alimentatzen, ez bat azakazu, eta gaina jende txiki hori mantendu da ere, bai, porque... Karo, karo, karo. Diren por la bola barate, no, no. Totalmente, totalmente. Batzutan bai, eh, mango dituzu zure, zure aukerak ez, baina bestan, ba, jende hartu bai dirua ere bai lan egiten dudako. Karo, karo, karo, karo. Bueno. Jarriko dut momentu batean. Barkatu, jarriko dut momentu batean, eh, anabasan introa eta egiten dugu anabasa. Anabasa zen egiten da? No, pero hori amaitzeko ah, igual. A, que gero da, dakago bai oarzo, aldeko abest, oarzo taldea eta hilabetean tal, oarzo aldeko talde batek bidaltzen dugu abesti bat. bai. Ah, Oran, ingo dugu anabasa, anabasa dela como libre, o sea, anabasa da, bueno, anabasa. La perlada. La perlada de los últimos 10 minutos. Un poco de todo, o sea, lo digo bai bere produzia. Anabasa. Anabasa. Anabasa. Anabasa. Anabasa. Anabasa. Anabasa. Anabasa. Anabasa. Anabasa. Anabasa. calabaza, basarana, patxarana uh, eh, uh. Eh. Por cierto, hiper eh. dugu Big Box edo Zuzenean egiten dutela ahoakien eta nik ikariko nituzke batzuk Zaki, zuke sortzitu zuen eskuale maian? Zaria guapo, eh? Hemen dikaren nola ez Muy guapo, eh? Beatboxer guapo zuzenean egitea zerbait eta un poco de, también del rollo que llevan eta kultura, ez da bakarik musika da Tienen su rollo propio también, no? Es bai, como... Bai, bai. Guapo Underground Yo, bueno, va, eh, show. Totalmente. Buen show. Os puede hacer aquí en directo. Totalmente, claro, claro, claro. Egin izan ditugu kontzertua zuzenean, eh? Gura koñaz? Bai, bai, eta jo, bai, hemen bai, bai. behin jozi guten saxofoia eta dena... Saxofoia, eh. ilargi, eza lezo kabeslaria saxofoiak in erriko... Muy guapo. Eta bai, ez dute eh, selekta bezala ere bai irratxa jo bat, esan ez Bai, bai, bai, bai, ba, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bertsolaritza eduki dugu hemen zuzenean. Bertsolariak izan ditugu, bai, eta bertsolaritza izan dugu. De hecho, ertzioki eh, intzion bertso bat dakagula hor. Bai, egia da, audioetan dago, muy guapo, eh? Demaiz burua, gerriko bertsolari batek, lagunak, intzigun eta muy guapo. Bai, bai, esan, ditugu, ditu izan ditugu gombiatuak, super randoms, de todo tipo. <laughs> Eduki dugu hasta, hasta un extraterrestre, ese audio hay que recuperarlo. Hostia, guía. Que, nos, que nos vino aquí que venía de Marte no sé qué. Bai, muy loco, muy loco. Ahorita... Bai, bai, eh, izan, ditugu... Horizan, eh, egiten ginitunean... No, politak, eh? Horizan... Ez ditugu esako todos, pero... Horizan, egiten ginitunean, iru orduko ertiokak eta... Bai, bai, un poquito locura. Chafenu, que tres horas, ez era... Er-, pandemia... Muy loco, muy loco, totalmente. Ya, bueno... A ver, anabas a explicar a lo loco, ez diztenak bai. izan bezala, pixkana nabasa. Eta baditugu puntu batzuk, anda, arantxa napiaz egin eh, hasiko gara, <laughs> ez? Arantxa napiaz egon da epaiketa bat, eh, antu. No, hostia. I no ha salido la TV, porque su geto aparece en la TV 2x3, pero ez da atera egon dela epaiketa bat, eh. Talego... Mm. pero zer, zer te diote, te zer a du. Es que su marido tiene una empresa de salud privada eh, tardó en un día concesión público de 18 millones de euros. horda dago zerbait. Aquí bacalao, eh. El PP vasco, el PP vasco. Totalmente. Imagínate eso, que están todos con que eta izeta tú estás en la empresa de... Wow, te flipas. <laughs> loco, eh. A ver, o, eh, el eh, complot que se genera. Fuera sí, coñas, pero sin ser muy loco, igual va, eh. Sí, hablando de locos, si hoy la da una una causa Valencian eh, salten zituztela rack a universidades de medicina. Está muy loco eso, eh. El cadáver a 1400 pavos vendían. un poquito eh, el fiambre poco caro, Después de eso me creo cualquier cosa. <laughs> o sea, Pero asociado a la nieve se queda súper, o sea, <laughs> le batean. corto, ya, eh, Valencia totalmente, valencia va kasua. ba, bai, ez. Ja, gero, hau es? Eh, asko hitz egiten dugu bera. Itzaldi bat egin zuen gaztainon ez? Bai, da tipo bat oso fina, bere garaien egin zuen ez, ez dakit ezagutzen dut zutera, ozta zela eta bueno, da kasetarai bat bitzen dela e, en la, bueno... En el fango. En el fango, totalmente, eta tipo gaztel zitu mierda pila bat, e, gure inguruan eta gertu, bizideren botereko jendeari buruz, ez? un liburu bat... Mafiasko daude mei liburu eh, eh, eh, bat. de la perri bai, e, eta... E, Erraleko presidenteak... Erraleko dauka presa bat de armas. De, armas, bai. Eta... Oa, uren privatizazioa horrekin badago ere bai olako kontu bat. Bai. Urri turburuen... Bai. Bai, bai. Urri turburuen privatizazioa, oza, en ura publikoa dena Euskal Herri Maian, se está viendo una privatización que flipas. Totalmente. Totalmente. Eta, aperri bai iren, ateazuen liburu bat atera zuten. Muy loco eta kasilda kultura. La, la semi privatizazioa... <coughs> eh, gestioa ematen du, o sea, da publikoa. Colaboración público privada, sí, el coso de Barcelona eta eh, izan dire empresa privatuk, eta ni gei Barcelona bizi naiz eta la factura del agua fuera coñas, <laughs> barata no es, o sea, flipas, eh? ura, Supera Palo mala que está, además Total. escalada, me Es que, Con la excusa de ateratzen duten ura, eh, edangarri bihurtzen dute, desalinada, pues, de flipa. Diego kanaritan ere bai, las palmas eta berdina. Igual, chaval, volver de farra igual de biziko gunetan eitxea. Meter cara ahí debajo del grifo y guacha, la pela. ¿Qué es esto? O garbitzeko, así era, nahi, plan, bueno, gero goitzen zelako. Claro. Gero meti urbotillakin, vas a todos los lados. Ya, echa compras a San Eguita y te su sule compra, te da igual este gumaten a por garrafas. Ah, hostia, ba, es bien de garrafas, es pensable, ¿cómo ez estuvo bien? Ba, Ni ez estaré horro y casi no. Super raro, es como me han estado una carnetita, va, me han dado privatua. Todo es pa botelladoras o o para una cervecería o... Vale, vale, totalmente. Badago garagardo da, por cierto, que nadie se esetan del Teirea, no sé qué hostias. vale bai, bai. Ura nik imaginatzen... ah, está guapo, <laughs> el perro, si el perro está frío, cerveza fría o algo <laughs> así. <laughs> Es pues igual se no la nola zaren me ha llamado está guapo. Muy ¿eh? loco, muy loco. Está segon dorada, igual de la del Teide, La de, bai, ikusten el Teide ahí en el logo y la hostia. Está dago eh? Sin más, edateko prest. Baina hori eh, da, privatizazioa. Totalmente. Eta Ostar Zelaiez da honek atazo liburu bat, Sapa, Sapa izena du eta que la empresa se llama Sapa, por cierto, la de, las armas eta Ando hainen dago, eh? Ando hainen dago eta eh, atea zuten liburua que marronaba mogollón a la perribaia, su hermano y la hostia. Y apareció en la tienda la presentación bai. amenazándole, Cashildan bai. aurkeztu zuten eta anaia agertu zen kasildan Eskalen ekonomia en pisua Amenazando de muerte a la Ostarzelaieta. Como no paréis la todo, todo, chus. izan zen, vale, muy loco, o sea, hay que tener un mm, par de higos para, o sea, ertzeko hor eta esateko tutu. tu, o sea, gaina zuzarela que emitido como de mafias de África, ta muy heavy, eh. Ta, que me ninguna mado de batzuk, eh. eh ya, Jeffrey corto. <laughs> Jeffrey Stein, la <laughs> Totalmente. Las tentaciones. la, valencia de esto, pero en Euskadi, eh. Totalmente. Eh, eh, un minuto, Bat. Komentatzeko pa, Padarales Txami, minutu bat dugu, demoraz? No, minutu bat eta gero jartzeko ah, oarzo vale. abestia Vale, vale, vale, vale. Minutu bat, handakagu teoria bat Padarales eta otxandiano dira bizkiak Bai, antzeko eta zu oso ontea daukat Eajotaren kandidatoa eta bilduren kandidatoa son iguales Físicamente Guanda, guanda, eh Zer, que berdinak kontratutako bi, bi jostaio. Bi jostaio, bai. Bicho txongillo, eh? eh esku berdinak kontratutako bi bitxo txongillo. Imaginas, hostia. Vaya, bai, dire. No están lo de soy padre y además Es que Eindu ¿eh? padrale, padralesek, <laughs> pra, pradalesek, vídeo de campaña y da... Da mucho grinch, bai, dices, flipas, tío. No sé, y además soy padre. O sea, contaste en 10 minutos tan mazo mierdas y luego dice, ah, además de todo esto, ahí está nice, es aquí ser. Zorion ake totalmente. <laughs> o sea, que, que quieres un pit? Cuñao, totalmente. Ba... Cuñao total. Total, total. Azkeneko mezuak kuña hau jarri baino lehen. <laughs> kuña hau. Dabadaban, hogeita marrean, aprilako hogeita mar dabadaban. Eta lehenago, e, eh, otxaiak amasei hemen limeriken errenteian. Apa, Orso Groove. I niños, eskutxat tecno. Eh, txagatik, eh, mila eskertzuei. Vale, ba, placer bat, gure aldetik ere. Ba, eskerik asko, pegatinak ekarra dituzte, por cierto. Hori da. Eh, ez nuen... Kamisetak ekarra bai. Bai. Urrengo, ba, hiletan zozketa Ba, puli el bueno. Eta, ba, esker mile, benetan, tortzea batik. Eta orain tonikarekin apurtuko dugu, ze ba, oarso aldeko abestia ez da tekno abestia. Ingo nion boikot, baina bueno. Ez, eh, da. Nola da taldea? Eh, Algo de pan de molde. <laughs> Bai. ¡Esta! pan de moldium Riquísimo moldium Eta... Putos amos. O sea, Oye, mila, mila, mila esker milla guru que... mila, mila esker entzuleak, mila esker eh, audioak de, de tempeña Aurrera, Pandemoldium. Con Con con <laughs> A ver. Ertzio, ertzio, ertzio, ertzio, ertzio, ertzio. Oaso aldeko abestia. Kaixo, zintzilik errete kontzuleak, gu gara pandemoldium taldea. Gabi, Agustinetako gitarra, Oskar Beltza gaztainoko gitarra eta Diego, galtzako basu jolea sortzen dute 2018an. Horeretako talde desberdinen kide eta lagun izandako irukotea, Swarm, Arashi, Serenzai besteak beste, Joak oi hartzungo Sleepless Home taldeko bateri jolearekin elkartuta azten da proiektua, emte zamalbideko lokaletan. Pandemia tarteko eta abeslaria aurkitzeko zenbait zaitasun izan ondoren, 2008an Julen Donostiko Portuko abeslaria agertzen da taldean, Brutal Esmegma eta Limaina Sedienta proiektuetatik. Lortutako giro onaren oi da Pandemoldium, ondo pasatzeko sortutako taldea. 2000 eta hogeita lau ontan gure musika orkesteko presgaude. Otxaiak Otsaiak bederatzean, mogan boaretoan izango da lehen aukera eta apirilako gehi txerrimuñon butarro jaialdian. Sare sozialetan aurkitu algaituzue Instagramen, palnemoldiun bezala, eta bertan aurkituko dituzue Bandcamp eta Soundcloudeko sarbideak. Abestiak debaldentzuteko. Bukatzeko, aurkeztu nahi dizuegu Dios del Beberzio, gure abestia.